Mirë. Në prag të fundjavës. Është e premte sa. E premte java ka qenë e bukur, ka kaluar mirë, me sa duket do të vazhdoj kështu. Po po. Etj etj. Të hënën Nëse le të thotë Olta. Jo, jo, jo. Sa do të thotë, mos e të del Altin, thuaj ti një herë. Nuk e them. Nuk e thot, mos e thuaj. Asgjë s'ka për ndodhur, edhe të hënën xham do jetë. Sot muzikën e zgjidhni ju miq të dashur në klubin e mëngjesit, është e premte, kështu që mund të bëni kërkesat muzikore në 069 Mirë. Vogëlushe në avion, pa më thuaj çfarë shikon. Hm. Po pastaj si vazhdon? Është Adelina Mamaqi. Po shikoj ca si kuti, se çfarë janë nuk e di. Janë pallate dhe shtëpi. Wow. Wow. wow. Bravo Blendi, bravo. Kjo është strofa jonë e preferuar. Po. Është nga pinguini Ping Ping Pi. Jeni më të rritur. Kështu e ka titullin libri. Pinguini Ping Ping Pi. Ah, me dy dy herë Ping Ping. Ping Ping pas edhe një pi, po. Mhm. Po. Kështu në botën e e fëmijëve. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, zyrtarisht miq të dashur, hapim programin edhe për ditën e sotme, e premte. Data është 15 maj, gjysma e muajit Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1718, James Puckle, një avokat nga Londra, shpiku automatikun e parë. Në vitin 1776, Konventa e Virginias i propozon delegacionit të Kongresit Kontinental një rezolutë për pavarësi nga Britania e Madhe, duke i hapur rrugën kështu deklarimit të pavarësisë. Në vitin 1859, Pierre Curie, fizikan dhe kimist francez, lindi në Paris. Ai zbuloi për herë të parë energjinë nukleare dhe studioi radioaktivitetin. Në vitin 1862, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës krijoi Departamentin Amerikan të Bujqësisë. Në vitin 1918, Shërbimi i parë postar botëror filloi midis New Yorkut, Filadelfias dhe Washingtonit. Në vitin 1922 erdhi në jetë Adil Çarçani, politikan shqiptar dhe ish kryeministër i Shqipërisë. Në vitin 1930, infermierja 25 vjeçare Ellen Church u bë gruaja e parë pilote dhe e përgatitur për raste urgjente mjekësore. Në vitin 1940, filloi të shitej për herë të parë në Shtetet e Bashkuara najloni. Në vitin 1955, u nënshkrua në Vjenë midis Britanisë, Francës dhe Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik Traktati i Vjenës, në bazë të të cilit Austria rimori pavarësinë. Në vitin 1957, Britania bëri provën e bombës së parë me hidrogjen në ishullin e Pashkëve në Paqësor. Në vitin 1970, grupi The Carpenters realizuan albumin e dytë me titull Close to You. Në vitin 1978, këngëtari i muzikës country Willie Nelson realizoi albumin me muzikë pop të quajtur Stardust, i cili ndejti në listën e muzikës më të mirë për 10 vite me radhë duke shitur më shumë se 5 milion kopje. Në vitin 1980 u zhvillua në Shtetet e Bashkuara kalimi i parë transkontinental me tullumbace. Në vitin 1988, Libri më i shitur në listën e New York Times ishte autobiografia e Michael Jackson me titull Moonwalker. Në vitin 1994, ndërron jetë në moshën 88 vjeçare aktori Gilbert Roland. Në vitin 1998, Sonny dhe Cher fituan një yll në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 2003, këngëtarja e muzikës country June Carter Cash ndërroi jetë në moshën 73 vjeçare. Në vitin 2009 doli në treg albumi i pestë i realizuar nga këngëtari Eminem me titull Relapse. Sot është dita ndërkombëtare e familjes. Kjo ditë u shpall nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në vitin 1993 dhe pasqyron rëndësinë që ka familja. Dita ndërkombëtare e familjes ofron një mundësi për të promovuar Um, është koha tani që Jeri të na japë edhe shprehjen frymëzuese për ditën e sotme, jepi Jeri. Dhe sot shprehjen e kam zgjedhur nga Sami Frashëri dhe oh, është kjo. Fjalët e keqdashësit janë si qymyri, që edhe po së dogjon të nxin. Mhm. Mm Shkurt saktë dhe pa gabime. Fjalët e keqdashësit janë si qymyri që edhe po s'të dogjën të nxijnë. Të nxijnë, po, shumë bukur. E menduar, mm. më pëlqen. Faleminderit Jeri. Të lutem. Tani shkojmë tek muzika, miq dashur, është Anna Naklab bashkë me Alle Farben, kjo quhet Supergirl, është rimarrje e asaj këngës së famshme të Reamonn. Reamonn po, kur ishte? Dy mijë e dyshi? Po, andej ka qenë. Zemër, sapo mora listën e apartamenteve. Ah, ky paska çmim të mirë. Çfarë? Ky po shembet. Okej, okay, po ky tjetri, apo ky? Ndoshta ky tjetri. Mm, i pistë, i rrënuar, shumë i vogël. Ua, si të duket ky shpirt? I thjeshtë ka hapësirë, ballkon fantastik. Pra, çfarë mendon zemër? Shpirt, ej ku shkove? Mos hiqni dorë, mund ta blini shtëpinë e ëndërruar. Kredi e re për shtëpi me interesa duke filluar nga 4% dhe këste fikse deri në 4 vjet.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 Çdo ditë gjeni shijen tuaj. Zgjidhni croissant Belino në 6 shije të ndryshme. Shijojeni një croissant Belino kudo ku ndodheni, në çdo ambient, në punë, në shkollë, në udhëtim apo dhe me miqtë tuaj. Croissant Belino, kudo me ju, në çdo moment të ditës. Nga Elta. Mëngjesi është momenti më i rëndësishëm i ditës ku secili meriton zgjimin e përkryer. Një përshëndetje miqësore, një melodi të bukur, një kafe të shkëlqyer. Ja përse filloj ditën në Mon Cheri Coffee Shop. Buzëqeshja më pret tek dera, fredoçino te banaku në gotën me emrin tim. Ah, kjo do të jetë një ditë e mirë. Filloj në Mon Cheri Coffee Shop, e bërë për t'u shijuar. E keni dëgjuar? Faturat e energjisë elektrike mund t'i paguani pa humbur kohë. Me zero komision në çdo agjenci UnionNet Western Union. Dhe jo vetëm, mund të verifikoni online pagesën e bërë apo të informoheni mbi detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat në çdo orë të ditës, çdo ditë të javës. UnionNet Western Union. Kudo dhe kurdo pranë jush. Dua një kartë të sigurtë që më lehtëson jetën për çdo blerje, që nga një fustan i shtrenjtë në internet deri tek një drekë e thjeshtë, një kartë të zgjuar që përshtatet me mënyrën time të jetesës. E po ty të duhet karta ime e parapaguar. Jo, jo tënden, dua timen. Po pra ti do karta ime e parapaguar nga Intesa Sanpaolo Bank. Blen pa komision në çdo dyqan, madje edhe në internet, në çdo lloj monedhe, në Shqipëri dhe jashtë. E merr në dorë sapo aplikon. E thjeshtë, e sigurt, inteligjente. Karta ime e parapaguar. Intesa Sanpaolo Bank, një botë mundësish reale. Të gjithë televizorët e rinj, edhe smartphone-ët më të fundit, edhe produktet e reja për të gjithë shtëpinë, eksperti i teknologjisë, mos po harroj gjë? Po po, po harron më të rëndësishmen. Çdo gjë vjen në çmimet më konkurruese në treg. Gjeni produktet më të reja të teknologjisë me çmimet më konkurruese në treg. Bëni tuajin, modelin më të ri, TV Grundig, 32 polsh, LED, 100 Hz, me 2 vite garanci, vetëm për 33.900 lekë, për më tepër, kurseni dyfish me lavatriçet dhe frigoriferet me klasë energjie A++ dhe A+++, edhe energji elektrike, edhe para, pasi i merrni me 15% ulje nga çmimi ekzistues, festoni me ekspertin e teknologjisë.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 Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altin, Oltën dhe Lorin, çdo mëngjes me juve. Nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë, këtë ekran. Po shikoja historinë e një burri. Kjo është nga ato historitë e e jashtëzakonshme që ndodhin rrallë, por kur ndodhin ti do që t'i shikosh njëherë dhe thua sa mirë që s'më ka ndodhur mua. Po çfarë ka um, ndodhur aty? Shikoji pak, shikoji pak këto fotografitë. Mm. Jan dy burra. A ngjajnë me njëri-tjetrin? Po, duket i njëjti. Po. Njëri është Michael McAllister në të majtë, ndërsa tjetri është Norman Bruce Derr në krahun e djathtë. Oh. Dhe uh, çfarë uh, ka ndodhur është që këta të dy janë uh, sigurisht shumë të ngjashëm, po janë të ngjashëm. Dhe Michael McAllister ë uh, zotëria që ndodhet në krahun e majtë është dënuar në vitin 1986 për një përdhunim të cilin e ka kryer zotëria në krahun e djathtë. Domethënë wow. Norman ka bërë ai tjetri dhe është dënuar po, tjetri. Po Norman Bruce Derr ë uh, ka përdhunuar dikë në vitin 86 dhe për këtë përdhunim është arrestuar uh, zoti Michael, Michael. McAllister. Tani sipas dëshmitarëve, ai ishte njeriu në vendin e krimit, sepse ata Me aq sa e mbanin mend, ndoshta ka qenë errësirë, ndoshta ka qenë ku di unë tani se çfarë, por të gjithë kanë dëshmuar që po ky ishte mm -hmm. përdhunuesi. Dhe ka bërë 29 vjet burg. Wow. Po. Për diçka që s'e kishte bërë ai. Për diçka që s'e kishte bërë ai. Derisa uh, guvernatori i Virginias, zoti Terry McAuliffe, i ka dhënë atij një falje mm -hmm. javën që shkoi. 58 vjeç tani, Michael McAllister del nga burgu. E tmerrshme. Po, um, ai në fakt e kishte kryer edhe dënimin prej 29 vjetësh dhe mbahej ende në burg. Uh, si mm. tip i paqëndrueshëm nga ana mendore, sepse kanë këtë këta që në qoftë se ke kryer një një krim të dhunshëm ose një krim ë uh, po themi që përfshin seksualitetin etj etj etj, shteti ka të drejtë në fund të dënimit të të mbajë akoma Nëse e quan, bën një lloj Nëse është e arsyeshme po, që po, nuk je në rregull. Bën një lloj vlerësimi mm. të gjendjes mendore etj etj etj dhe ka të drejtën që të të mbajë atje edhe pafundësisht në burg për këto krimet e rënda kështu. Dhe ja, ja ku e ke. Mbas 29 vjetësh është sqaruar që ai nuk është i duhuri. Po tani si doli që historia që është ky tjetri dhe jo ky. Doli sepse ë uh, Ky tjetri, Norman Der, ka pranuar që ka qenë ky përdhunuesi. Oh. Po. Wow. Ka dhënë një dëshmi ku e ka marrë përsipër përdhunimin që e ka bërë ai dhe tjetri tani del nga burgu. Vetëm që hum, humbi shumicën e jetës atje. 58 vjeç, 29 29 vjet nga 58 i ka kaluar në burg. Për një krim që s'e bëri kurrë. Domethënë është të kesh fytyrën e gabuar në vendin e gabuar. Ti ngjash dikujt aq shumë. Gjynah. Dhe ti e shikon, po shikosh fotografitë për shembull, e shikon që jo, janë duke të sigurisht si jetë po. njëri, por që po. në vite të ndryshme. Mhm. Mm se aty mjekra është më e plot, flokët pak më të gjatë. Imagjinoje. Megjithatë ka dal. më mirë vonë sesa. Megjithatë po, ka dal. Të paktën pas ka dal, po. U desh që të kalojnë në uh, gjithë këto vite, por ka dal, po. Ka ikur jeta. I ka ikur jeta. Nuk janë këto këta të merre këtu. Imagjino ndonjëherë nga këto gjëra këtu. ardhur në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Ora tani shënon 7:27, po shkon 7:28. Ju ka ndodhur për shembull që të shkoni të lindni një fëmijë? Tani, Olta. Këtu tek tek grupi ynë Olta është ajo që ka lindur. E provova një. Po. Mm. Atëherë. Por një histori shumë e çuditshme. Jo që nga ieri, se kanë ieri ca gjëra për të mësuar ti. Njëri. Në një spital në Jordan, Olta shkon një 36 vjeçare. E ka emrin Jordan Abdul Hana Muhammed Karim. Bala bala bala. Aha. Po i them shkurt Hana, 36 vjeçare, shkon sepse priste fëmijën e saj të parë dhe normalisht Erdhi dita për të lindur dhe kjo histori ka ndodhur në prill faktikisht. Pa. Po. Në fund të prillit ajo solli në jetë fëmijën e saj të parë dhe në momentin që uh, fëmija është shumë mirë me shëndet, edhe ajo ishte shumë mirë, lindja uh, ka ndodhur me prerje cezariane. Cezariane, mm -hmm. po. Në, në momentin që është dashur të largohet nga spitali, e kanë pritur që të gjithë, ka shkuar mm -hmm. në shtëpi dhe diçka e çuditshme i ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur? Sepse ndien barkun e saj që të fillon dhe i dridhet. I dridhet. I dridhet barku. Wow. Ne sa dëgjon, dëgjon një kështu. Menjëherë është alarmuar se diçka e pazakontë po ndodhte brenda trupit të saj dhe ka shkuar sërish në spital dhe ka bërë një rreze X, ka bërë një grafi për të mhm. parë se çfarë Nuk shkonte në barkun e 36 vjeçares. Çfarë nuk shkon në barkun tim? Dhe çfarë është zbuluar është që mjeku, i cili kishte pritur fëmijën e saj të parë, kishte harruar celularin oh. brenda barkut të saj dhe dikush e ka harruar në dridhje, në në dridhje ama, në dridhje kjo. Ai është me dashje, nuk ka. Ça me dashje, është në dridhje. Po, i ka rënë nga xhepja, nuk e di tamam se si. Diçka ka ndodhur. Por diçka ka ndodhur në këtë. Me siguri, me siguri. Dhe celulari i mjekut ishte pikërisht në barkun e vajzës 36 vjeçare. O sa e tmerrshme. Tani kjo është një, wow. kjo s'është asgjë. Ëh, uh, njëri, nëse mund ta them. Ka akoma? Jo, sot kemi disa histori me shtatzani, por nëse doni, ëh, mhm. uh, ka ka rreth 2500 nëna nga të gjitha vajzat që janë shtatzënë në këto momente. 2500 prej tyre janë duke kaluar një shtatzani kriptike, siç quhet. Shtatzani mhm. kriptike janë ato kur femra që është shtatzënë nuk e di se është shtatzënë. Mm, nuk e di. Kjo mund të jetë për ah. arsye psikologjike, mund të jetë ka një lloj uh, ose një një sërë arsyesh sepse ndodh kjo. Mm. Por i ka ndodhur një vajze që quhet Ana Ada, më falni, Ada, Ada Guan. Tam. Është uh, nga Kanadaja, 23 vjeçe dhe ka qenë në bordin e një fluturimi që shkonte nga Vancouveri i Kanadasë drejt Tokios. Dhe diku, diku mbi Rusi, kjo ishte duke udhëtuar Ada ishte bashkë me të dashurin, Tam. diku mbi Rusi i kanë uh, kërkuar që të lëvizë nga klasi ekonomik ku ishte në avion po drejt klasit të parë për shkak se kishte dhimbje të tmerrshme barku. Oh. Dhimbje të tmerrshme barku, Ada këtej i dashuri i saj që mundohej ta qetësonte, mundohej ta uh, rehatonte në një mënyrë apo në një tjetër deri në momentin që ai ka thënë, zemra thotë, duket se më ra diçka, sikur po. diçka ra prej meje. Dhe tregon i dashuri tani, thotë u ula poshtë karriges për të parë, se çfarë kishte rënë dhe aty shoh kokën e një fëmije. Të dashur. Oh. Që po. Wow. Um, dhe dhe më ra të fikët thotë ai për disa momente e humba një herë, pastaj ngrihem dhe i them asaj kemi një fëmijë, nuk mund ta besoj, por kemi një fëmijë. Po. Fati i Adës ishte që në në avion ishin në tre mjekë, mm -hmm. të cilët e kanë ndihmuar atë të lindë në jo, avion dhe në momentin që kanë mbërritur në Japoni, ata kanë marrë nga shoqëria edhe një faturë prej 2000 dollarësh për uh, për gjithë shpenzimet e tjera, ku di unë se çfarë duheshin, kanë shkuar në një spital në Japoni, gjithçka shkon shkëlqyeshëm me fëmijën, Ada tani është nënë dhe i dashuri i saj është bërë babai i kësaj foshnje. Po, disa muaj më parë thoshin ata kishin dyshuar se mos Ada ishte ishte shtatzënë, kishin marrë një test shtatzënie, kishte dalë negativ mm -hmm. dhe kishin lënë historinë me kaq. Tani njerëzit thonë si është e mundur, janë shumë mjekë që thonë si është e mundur ta si mundur, ta, pra. ta injorosh një një masë që rritet përpara po, pra. barkut tënd. Ëm um, disa ekspertë thonë që është e mundur në rastet e obezitetit, mm. ah, kur vajzat janë uh, po, po. obeze dhe është e mundur gjithashtu ta injorosh me arsye psikologjike, kur kur ti thjesht e e mohon, e mohon, e mohon, nuk e di, kjo nuk është një gjendje normale. Po, Mendo, nga të gjithë vajzat që janë shtatzën në këto momente dhe janë me miliona, ma merr mendja. Vetëm 2500 prej tyre janë duke përjetuar një shtatzani kriptike, kështu që. Wow, e çuditshme. Shtatzani kriptike. Ku ti nuk e di se je shtatzën. Po. Po ne kemi dëgjuar për këto. Nuk është hera e parë. Po ka pasur edhe. Unë e kam dëgjuar pak, po. Mm. Po. Por ka lindur në avion. Ka lindur në avion dhimbje barku, të tmerrshme deri në momentin që ndjen që diçka ra. A më ra një çantë, po, a se më ra një gjë, domethënë. Pra ka kaluar paq, duhet të thotë. Po, se ka ca që vuajnë shumë akoma. Au, ajo nga Rusia, nga Rusia mbrapa fluturoi në klasë parë. Ah, sa mirë. Po, bebia ka lindur në avion. Etj, etj, etj. Do bëhet pilot ai djalë apo ajo vajzë? Nuk e nuk e di, nuk e nuk e tregon këtu nëse ishte vajzë apo djalë, nuk e kam parë këtë. Po gjithsesi, Kemi një libër për të diskutuar sot me Gimin në uh, orën 8:20 miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. Heinrich Böll vjen edhe një herë tjetër. Ky është libri i fundit që është botuar nga Heinrich Böll. Është uh, ai që ka fituar çmimin Nobel në vitin 1972. Dhe është cilësuar libri i tij më i mirë. Është një libër i shkëlqyer. Portret grupi me një zonjë, quhet ky. Portret grupi me një zonjë. Sapo ka dalë në botim? Është krejt i ri. Por uh, Heinrich Böll konsiderohet si një prej shkrimtarëve gjermanë më të spikatur që u përpoqën të ballafaqohen me kujtesën e luftës me nazizmin, me holokaustin, si dhe me ndjenjat përkatëse të fajit që kombi gjerman përjetoi. Në romanet e tregimet e tij, Përpos kritikës së hapur ndaj Gjermanisë naziste, ai polemizon edhe me autoritetet e politikës, të ekonomisë dhe të kishës, që ai i akuzon herë ashpërsisht, herë ironikisht për konformizëm, mungesë besimi dhe abuzim me pushtetin. Letërsia e tij u quajt Trümmerliteratur. Letërsia e gërmadhave duke iu referuar gërmadhave të shkaktuara nga bombardimet gjatë luftës së dytë botërore. Në vitin 1972 ai u nderua me çmimin Nobel mm -hmm. për letërsinë. Ky libër është fantastik, është me të vërtetë fantastik, po uh, të tjerat do i thotë Gimi. Po edhe një përkthim i jashtëzakonshëm, shqiprim nga Afrim Koçi në këtë rast. E di si është? Unë s'e kam lexuar këtë. Ëh, uh, do të sapo ka dalë i ri. Nuk është për fajin tënd. Ta gjej. Ka një javë ndoshta. Por uh, unë ende s'e kam mbaruar, megjithatë është një libër kështu magnetizues, mm -hmm. ka një stil të jashtëzakonshëm. Autori është duke treguar historinë e Lenit, që është një grua 48 vjeçare, beqare, që jeton vetëm që shihet shtrembër nga shoqëria, nga të tjerët. Por duke treguar për Lenin, tregon për teatrin, për temën, për shoqërinë, edhe e bën gjithën këtë sikur është sikur është duke duke bërë një kronikë, sikur është duke kronikuar gjithë këto historitë. Mm -hmm. Edhe herë pas here u referohet, i referohet edhe vetes si shënimi i autorit, shënimi i autorit, sipas kësaj, sipas asaj, domethënë gjëra citate Një i jashtëzakonshëm. Do Lëngimi na tregojë më shumë për uh, Heinrich Böllin, miq të dashur, Portret grupi me një zonjë sot në klubin e mëngjesit për këtë flasim. Atëherë, Giorgio Moroder bashkë me Sian, kjo quhet Deja Vu. Tani në 7:35 ndërkohë që muzikën sot e zgjidhni ju 069 20 Hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Doja që të bënim një a mundet që të bëjmë një pyetje nga aktualiteti miq të dashur ka pasur lajme në televizor. Prit prit se e di. Prit prit se e di. Kanë ngjallur polemika miq të dashur në vendin tonë sidomos pas largimit zoti Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, mm -hmm. pasi ka kërkuar mbylljen e aktiviteteve në Shqipëri të kësaj lëvizjeje. Të cilës? Të cilës lëvizjeje që ai e ka konsideruar terroriste. Mhm. Mm e ndërkohë reagimi ka qenë në mbrojtje të aktiviteteve të kësaj lëvizjeje, është një lëvizje që ka aktivitet në Shqipëri. Si quhet? Pra 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja 0-6-9-27-12-22 0-6-9-27-12-22 Mund na shkruani atje menjëherë tani Për t'u bërë pjesë e lojrave tona Kemi bileta për në Cineplexx Sot në mëngjes kemi gjithashtu um, Ora nga mishtan tek Premium Watches, aksesorë të mrekullueshëm nga Too Late Albania. Kemi ato kushtet e fotografisë tek Art Center Tirana. Në Art Center lulet në vazo mm. për të dhënë sot në mëngjes etj etj. O oh, kontrollin e plotë. Shëndet Olta. Ëh, uh, mjekësor nga Shëndet Spitali Amerikan në kryeqytet. Etj, etj, etj. Ëm um, Tani s'e kam as unë Olta meqë ra fjala. Po. S'ka gjë se kam unë. Shkoi shkoi Olta dhe i fiku të gjitha ato internet rracë që bëri siç ku ti un tash nga troja atje. I fike mi. I fika internetin. E kam pa tallje. I më duhet si gjelëm po, fikur. Po tallem pra edhe. Okej, nejse. Miku tani doja të tregoj një gjë që s'u tregoj dot. E kisha kisha në internet. Ja prandaj dua Oltën. Kur të kthehemi, kur të kthehemi, do të kemi anagramën e klubit të mëngjesit për uh, ditën e sotme. Oh, muzikë tani nga Europe. Kjo është e fundit fare në countdown. Quhet The Final Countdown. E kanë kërkuar dëgjuesit, është një numër 372 i mbaron. 372. E përshëndesim. Okej. Faleminderit nga thellësia e viteve. Ju mund të keni një trup të përkryer dhe shëndet të mirë, fare thjesht, duke përdorur fuqinë e mendjes. Mbylli sytë, merr frymë dhe përsërit, unë jam i shëndetshëm. Unë jam i shëndetshëm. Nxirre frymën, hapi sytë dhe festo. Tani je tjetër njeri. Nëse nuk funksionon, shko tek Fit Health. Fit Health, e para dhe e vetmja klinikë nutricioni në vendin tonë, e cila ofron teste risi, dieta të personalizuara dhe gjithçka tjetër që nevojitet për shëndetin tuaj. Klinika Fit Health, përballë postës numër 8, telefon 067 41 37 773 ose fithealth.al. Çdo ditë gjeni shijen tuaj. Zgjidhni croissant Belino në 6 shije të ndryshme. Shijoni një croissant Belino kudo ku ndodheni, në çdo ambient, në punë, në shkollë, në udhëtim apo dhe me miqtë tuaj. Croissant Belino, kudo me ju, në çdo moment të ditës. Nga Elta. Eurosig, me sigurimin përmes paketës familjare të shëndetit me vetëm 85 euro në vit për person, ju përfitoni shërbime spitalore deri në 5000 euro për çdo person të familjes suaj, ku përfshihen operacionet, shtrimet në spital, analizat mjekësore, check-up i plot, trajtimet me kimioterapi, shërbim ambulance 24 orë përfshirë edhe aksidentet. Në rast nevoje, klienti i siguruar përfiton të gjitha shërbimet spitalore, duke paraqitur kartën e shëndetit Eurosig pranë spitalit Hygeia. Sigurohu tek Eurosig. Pse blen hudhra? Je me tension? Jo, jam me fat. Fat? Hudhrat sjellin fat. Përdor sa më shpesh kartën tënde të debitit Visa Electron nga Tirana Bank për çdo blerje, duke filluar nga 1000 lekë në të gjitha supermarketet, sepse mund të jesh ti një nga qindra fituesit e kuponave dhuratë me vlerë deri në 30000 lekë. Nuk është keq të fitosh 30000 lekë. Tirana Bank. Tani mundesh. Të gjithë televizorët e rinj, edhe smartphone-ët më të fundit, edhe produktet e reja për të gjithë shtëpinë, eksperti i teknologjisë, mos po harroj gjë? Po po, po harron më të rëndësishmen.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 Po vizaton Rokin, po. E vizatova Rokin, po edhe ashtu, sa për të thënë që e vizatova. Mm. Um, se kemi një anagram. Kjo është anagrama. Po, është anagrama me Rokin sot në klubin e mëngjesit. Altin, unë jam gati. Le ta lëshojmë edhe anagramën për ditën e sotme. Jepi. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe cila është fjala? Anagrama është Roki te portat. Oh. Roki te portat. Imagjinoje sikur janë tre porta. Mm. Edhe është Roki aty te portat. Roki te portat. Roki te portat. R O K I T E P O R T A T. Roki te portat. 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues Roki te portat, zonja dhe zotërinj është anagrama për ditën e sotme në klubin e mëngjesit Nëse i merrni këto gërma e i sillni e rendisni në tjetër formë Do të formoni një fjalë. Një fjalë që ka kuptim. Roki te portat. Kjo është një fjalë e përbërë, Blend. Ojta mos u mundo. Është vështirë. Mos u lodh kot, po. Është vështirë është. Mm. Cila do të jetë dhurata? Do jetë një orë nga Primi Watches. 069 20 70 222 069 20 70 222 Roki te portat. Jeri mos u mundo. Qenka e vështirë thotë. Është e vështirë, është e vështirë. Po njeriu e bën një përpjekje. Po ju, unë po ju. Po na sfidon, po na sfidon. Po pra po. Ta po na sfidon. Po na sfidon. Po na sfidon. Hm? Roki R O K I T E T Portat. Roki te portat. Do të thotë mund të jetë ndonjë nga ato fjalët që nuk përdoret shpesh. Nuk përdoret, përdoret. Nuk mund të them tani, nuk përdoret duke ngrënë mëngjes. Ka një nga ato fjalët që s'të shkon mendja shumë mund, gjatë po, ditës. Sigurisht, po. S'të lidh puna. Nuk të nuk që nuk të lidh puna është e vërtetë. Që nuk të lidh puna është e vërtetë. Ç'të? Asnjë mhm. ide nuk kam. Që nuk të lidh puna mund të jetë edhe në institucion. Rrokit e portat. Jo? Rrokit e portat. E tani un vetëm të ta them ty se çfarë është edhe. Jo, jo. Pastaj ta diskutojmë se. Po kërkoj. Se ma the, pse s'ma the? E kupton? Po kërkoj të ma the. Kjo është, jo. Se do ta them unë ty? S'ta them dot, edhe sikur. Nuk është në tagrin tim ajo. Po, po. Jo. Jo. Gjithsesi, ë uh, kjo është për mm. momentin, kjo është çfarë anagrame kemi. Ne shikojmë nëse dikush na ka zbuluar se çfarë ishte ajo që un kërkoja nga lajmet. Prit prit se e di. Prit prit se e di. Për lëvizjen Gylen. Gylen është saktë, bravo. bravo Gylen. Është Donaldi fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Donald. Ka pasur polemika të shkaktuara nga të shkaktuara. Shkaktuara po nga kërkesa që Pas kërkesës që ka bërë Erdogani kur ka qenë në Shqipëri, uh, ka kërkuar që të mbyllen aktivitetet e lëvizjes Gylen këtu tek mm. ne. Jan disa shkolla, disa universitete, siç është Universiteti Beder për shembull që është hapur nga ë uh, Ne quajmë turqit zakonisht kështu po. po por që është lëvizja Gylen dhe ata janë kundërshtar politik të Erdoganit në Turqi. Kështu që ai do që aktivitetet e tyre në Shqipëri të ngrihen, të ngri ngrinë. Të ngrinë. Të ngrijnë, po, ta ngrish. E kupton se çfarë? T'i bllokojnë. Që është çështje e tij e brendshme, po Ben Blushi ka reaguar në Kuvendin e Shqipërisë, ka pasur pasaj uh, gazetar, intelektual, tjerë tjerë që kanë folur mm. kundra kësaj kërkesës, sepse në fund të fundit ai është president në Turqi, nuk është president në Shqipëri. Se ishte edhe është kjo, domethënë ai flet për uh, për eh, popull vlla, e kupton se çfarë, po gjithë e gjithë kjo gjëja, është është pak kështu si ai kushëriri, ke ndonjë kushëri nga këto që të kap për koke, e ke parasysh, nga këto që të kap për koke. Ta fut kokën në sqetull, kështu për blera, për blera. Është një gjë. Ah, t'du fort, kam 600 vjet që t'du ty. 600 vjet që t'du. Po edhe ta merr frymën. Puna është këtu për shembull që që Gjergj Kastrioti Skënderbeu, mm. që është simboli kombëtar, heroi kombëtar, aty fillon si të thuash edhe vetëdijësimi i kombit modern shqiptar me me Skënderbeun me ndarjen me luftën ndaj Turqisë e gjithë këtë. Është pak e vështirë për ta pajtuar, domethënë në në anë se është është rezistencë ndaj Turqisë dhe vllazëri me Turqinë. Nuk e di. Tani unë nuk po them që ne do bëjmë luftë me Turqinë, s'kemi pse. Po, edhe Franca me Gjermaninë kanë bërë luftë, edhe edhe amerikanët dolën me luftë nga Anglia, nga revolucioni amerikan kundra kundra mbretit. Ëh. Nuk do vesh shumë. Jo, jo, po e kam fjalën që është është gjithsesi disi ironike kështu. Në vetvete. Apo jo. Apo jo. Apo jo, tur, ajo është turkesh ekskluzive ajo. As as e kupton se për çfarë. Çok çok çok gyzel më thot mua. Çok çok çok. provincash në Shqipëri për shembull, mbas ditëve me diell ndërsa njerëzit rrinë heshtër brenda dhe kanë ngrit zërin e televizorit. Dëgjoj gjithë. Ti dëgjon harë me rrë bala rrë bin. Ne bëni bala bala bala bala bala bala. Dhe thua po po po zihen këta. Jo, ata s'po zihen po. Hallë me hallë jam tamam. Tamam. Është më me shfarën e vet. Ne s'mësuam as një llaf. Na pushtuan. Gjithë gjuhës që donë. Na pushtuan në çdo kohë dhe prapë s'ja mësuam gjuhën. Me anglishte, me spanjishte, me po gjëra kështu. Po si do. Me gjëra kështu oksidentale. Po si do. Allah Allah. Ndoni bosh. Ehm, um, Nickelback vjen me. She keeps me up. Ndajeni në klubin e mëngjesit. And now, the news on Club FM 100.4. Lajmet shkurt në Club FM në 100.4. Mirëmëngjesi, ju njoh me lajmet shkurt në Club FM dhe Club TV. Në kuvend u betuan 8 deputetë të rinj, të cilët morën mandatet e lëna nga kandidatët për kryebashkiak. Në fillim të procedurës në emër të Këshillit të Rregullores dhe Mandateve, deputetja Vasilika Hysi paraqiti raportin përkatës, sipas të cilit Mandati i dhënë nga KQZ për tetë deputetët e rinj është i ligjshëm dhe në përputhje me dispozitat e Kodit Zgjedhor. Opozita ngriti shqetësimin në Parlament për deformimin nga ana e mazhorancës të zgjedhjeve vendore duke blerë votat. Ish-kryeministri Berisha tha se kryeministri Rama ka mobilizuar grupe mafioze për të rrënuar zgjedhjet. Ndërsa, deputetja Jozefina Topalli foli për një skemë të mirëorganizuar në Shkodër për blerjen e votave. Deputeti Ben Blushi i kërkon qeverisë dhe parlamentit të mos pranojë kërkesën e presidentit turk Erdogan për të mbyllur institucionet arsimore të financuara këto nga kundërshtari politik i tij Gylen. Në fjalën e tij në kuvend, Blushi theksoi se nuk mund të jemi dhe s'duhet të jemi koloni turke. Më dhjetë qershor eshtrat e Isa Boletinit do të prehen krah Ismail Qemalit në varrezat e dëshmorëve në Vlorë. Kryeministri shqiptar Rama dhe zëvendës kryeministri njëherësh ministër i jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi bënë publike ceremoninë e rivarrimit që do të kulmojë më dhjetë qershor në sheshin Pavarësia në Vlorë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq konfirmon vizitën në Tiranë më 27 maj si një udhëtim i nevojshëm për të përmirësuar marrëdhëniet në rajon dhe investimin në paqe e stabilitet. Vuçiç u shpreh për gazetarët se është e rëndësishme që secili nga shtetet tona të investojë në paqe dhe stabilitet në rajon.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 E po ty të duhet karta ime e parapaguar? Jo, jo tënden, dua timen! Po pra ti do karta ime e parapaguar nga Intesa Sanpaolo Bank. Blen pa komision në çdo dyqan, madje edhe në internet, në çdo lloj monedhe, në Shqipëri dhe jashtë. E merr në dorë sapo aplikon. E thjeshtë, e sigurt, inteligjente. Karta ime e parapaguar. Intesa San Paolo Bank, një botë mundësish reale. Të gjithë televizorët e rinj, edhe smartphone-ët më të fundit, edhe produktet e reja për të gjithë shtëpinë, eksperti i teknologjisë, mos po harroj gjë? Po po, po harron më të rëndësishmen. Çdo gjë vjen me çmimet më konkurruese në treg. Gjeni produktet më të reja të teknologjisë me çmimet më konkurruese në treg. Bëni tuajin modelin më të ri, TV Grundig 32 polç LED 100 Hz me 2 vite garanci vetëm për 33900 lekë. Për më tepër, kurseni dyfish me lavatriçet dhe frigoriferet me klasë energjie A++ dhe A+++, edhe energji elektrike, edhe para. Pasi i merrni me 15% ulje nga çmimi ekzistues, festoni me ekspertin e teknologjisë. Neptun, çdo çast një eksperiencë e re. Mirë mëgjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit Ora është nëntë e 9 minuta Unë jam Blendi së bashku me Jerin gjithë në Oltën dhe Lorin që po qanë Në Club FM në njëqind pikë Ka harruar shaminë Mund të mund t'i fshijë tek bluza jote, le të mbështetet pak në po, kraharorin tënd dhe t'i fshijë atë. Nuk thith mirë. S'ka gjë të mirë, por kush nuk thith mirë mi? Bluza, ah, bluza. E mirë, mirë. Dëgjo, ë, ah, atëherë, atëherë, miq të dashur, është Roki te porta, eh, anagrama që kemi në fuqi për eh, këtë moment, Roki te porta. Kujdes. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. E ka munduar pak Jerin, po e ka gjetur në fund fare R O K I T E P O. Dikush e ka e ka ndihmuar besoj se. Jo, e kisha marrë me vete dhe po studioja. Ka qenë vështirë. Një një një një një. E lëmë? Ue, ue, ue, ue, ue. Atëherë, unë dua që të bëj një pyetje nga lajmet në këtë moment dhe pastaj do të shkojmë edhe tek zëri i përgjumur, miq të dashur. Në fillim fare pyetjen e kishim nga uh, aktualiteti i shkaktuar nga vizita e presidentit turk uh, Tajip uh, Erdogan dhe mhm. kërkesave të tij për mbylljen e aktivitetit të lëvizjes Gylen në Shqipëri, kjo tjetra nuk ka fare lidhje me këto. Por ka lidhje me atë që quhet fushata elektorale për zgjedhjet vendore mm -hmm. të vitit 2015. Në Tiranë filloi fushata. Kandidati do të fillojë së shpejti. Në Tiranë kandidati Halim Kosova Po. ka premtuar përpara njerëzve që e shoqëronin atje, mm -hmm. se do të punojë do të bashkëpunojë pra me këtë figurë. Mm -hmm. Kur të jetë kryetari i bashkisë në kryeqytet. Mm. Ka premtuar se do të bashkëpunojë ngushtë madje me këtë figurë. Po zoti Kosova do, po do pala tjetër, them unë. Po një bisedë paraprake duhet ta kenë konsumuar Olta. Çketi? Pyes, pyes. Ai u thotë unë do bashkëpunoj po. Sot. Të çuditshme. Po pra, me një energji të çuditshme nuk të vjen. Tja. Nuk të vjen. Se besoj se ja, kam fuzin... kam Altinin në njërin krah dhe Lorin që më mbrojnë, kështu që. Në puzme, jo më jo. Po t'i dëgjoj deri në fund fjalën. Mos u nxita. Ah, të keqen, ah, të keqen mos. Mirë, mirë. Mbas pak do të kemi edhe Gimin tonë në studio miqtash, do të flasim pak për uh, Portret grupi me një zonjë në klubin e mëngjesit. Roman nga Heinrich Böll, Fituesi i çmimit Nobel në vitin 2000, 1972. 1972 Gjermani Heinrich Böll. Uh, gjithmonë tematika e tij edhe tek Klouni për shembull. Ëh, mm -hmm. uh, me syrin e një klouni, por edhe tek ky është gjithmonë kjo Gjermania gjatë fundit të luftës, gjithë ndikimi që ka pasur lufta Normal. e dytë botërore, por edhe e parë botërore mbi shoqërinë gjermane, gjithë ato ë uh, lidhjet e stërlidhjet komplekse që ndodhin midis njerëzve në atë sfondin e luftës, e sfondin e, e sulmit nga Rusia, nga aleatët, gjithë që afroheshin drejt drejt Berlinit, po shumë interesant, shumë interesant edhe mënyra se si e ka se si e ka shkruar këtë libër, një stil i jashtëzakonshëm. Do ta them këtë. Është sepse nuk është si gjërat e tjera që ke lexuar më parë. Mm -hmm. Ai ka marrë kështu po bën një burokrat, jo ja, kështu që ai është duke hetuar mbi Lenin, kush është Leni, çfarë thonë të tjerët për Lenin, ban shënime, merr foto e gjëra vetëm për të krijuar këtë portretin e kësaj, por uh, bashkë me këtë pastaj ti kupton që ndërtohet gjithë historia dhe ti sheh Gjermaninë, nuk shikon thjesht mm -hmm. uh, këtë po. Çka më thotë Gimi, Gimi gjithmonë ka gjëra të mira për të për librat. Ndërkohë dëgjojmë edhe zërin e personazhit të përgjumur. Un gati jam. Edhe un. A ti je gati? Po. Së që nga gati e koma Një sekondë Sekondë dhe ta Dhe qeni tërheq në çfarëdolloj kohe Nuk ka sezon Për të ndonjëherë se ju vjen majë të rrugës për hundën Në majë të hundës për rrugën Tërheq në çfarëdo lloj kohe, nuk ka sezon. Përtej ndonjëherë se ju vjen majë të rrugës për hundën, në majë të hundës për rrugën. Ishte një lapsus Altin. Mirë. E pas e ka por ë. Po Altini, Altini ti si të kap? Si qeni? Okej, mirë, kthehemi pas pak në Klubin e mëngjesit, miq të dashur, kujt i kujt është ky zë? Kjo është pyetja për juve. 069 20 70 222, çdo mëngjes Altini na ofron një zë të transformuar Klinika Dentare Ident, një nga strukturat më të sigurta e cilësore të shëndetit oral dhe stomatologjisë moderne në Shqipëri. Mjekë të kualifikuar ofrojnë shërbime të specializuara në ortodonci, endodonci, paradontologji, implantologji, estetikë dentare, kirurgji, ortopedi, protezat fikse dhe ato të lëvizshmet. Për dhëmbë të shëndetshëm dhe një buzëqeshje të bukur, Klinika Dentare Ident. Adresa, Rruga Hoxha Tahsim, tek Xhamlliku. Telefon, 04 23 61 254. Zemër, sapo mora listën e apartamenteve. Ah, ky paska çmim të mirë. Çfarë? Ky po shembet. Okej, po ky tjetri, apo ky? Ndoshta ky tjetri. Mmm, i pis, i rrënuar, shumë i vogël. Ua, si të duket ky shpirt? I thjeshtë, ka hapësirë, ballkon fantastik. Pra, çfarë mendon zemër? Shpirt, ej, ku shkove? Mos hiqni dorë, mund ta blini shtëpinë e ëndërruar. Kredi e re për shtëpi me interesa duke filluar nga 4% dhe këste fikse deri në 4 vjet. Nga ekspertët e kredive për shtëpi, Banka NBG Albania. Për ku po nxiton kështu? Do paguaj një gjobë makine. Gjobë? Po ti s'ke makinë? Është e komshiut. Ai s'ka kohë të rrijë në radhë, kështu që ia paguaj unë gjithmonë. Kuptohet, del në një. Dhe ti ke kohë të rrish në radhë? Jo, as që bëhet fjalë. Po unë shkoj te kjo agjencia Union Net Western Union te cepi i rrugës. Mbaroj punë për 2 minuta. Kupton? Ia vlen apo jo? Për gjobat e policisë rrugore nuk keni arsye të humbisni kohë. Në të gjitha agjencitë Union Net Western Union mund të informohesh, të bësh pagesën dhe ta verifikosh që t'u çregjistrua gjoba. Union Net Western Union, kurdo dhe kudo pranë jush. And now we get back to Blendi and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Deri tani jam uh, i entuziazmuar për mirë për një stil të jashtëzakonshëm, por flasim për uh, Heinrich Böll uh, në portret grupi me një zonjë sot në klubin e mëngjesit, miq dashur, fjalën e ka Gimi. Ja nuk do ta zgjas se mund filloj unë të tjerr, prandaj po nuk dua që të vazhdoj, prandaj vazhdo ti. Por për Heinrich Böllin sado që të kesh lexuar nga libri, ë ia vlen të tjerrësh. Është nga ato shkrimtarë që të lëmë mundësinë të flasësh pafund. Mm -hmm. uh, unë mendoj... Shëndet, Olta, fjallë e Shëndet. Apo ishte Lori, në fakt, Lori, ti ngjan si Olta. Uh, jo, kur flasim për Bëllin, domethënë ka mundësi të ftohesh. se, se... Ruaj. E, kur lezon atë, harron të vishesh. Ai është nga ato shkrimtarë që, të them drejtën, që këtë libër, uh, mendoj se ka arritu kulmin e stilistikës. Mm -hmm. Zakonisht mua personalisht më pëlqejnë ato shkrimtarë që e integrojnë lexuesin, e ndërthurojnë lexuesin në në në lexim. Dhe kur kur autori thotë që i nderuar lexues duhet këtu duhet të pyes, domethënë ose autorit i vjen ndot të shpjegojë disa gjëra për këtë personazhin, duket sikur po drejtohet ty dhe ti je pjesë e lojës dhe nuk mund të mm. shmangesh dot, nuk mund të shmangesh dot E thashë, për Bëllin e bëmë këtë shëndet. Çuna, ndani çik. Dije, ehm, ka një gjë. Personazhi kryesor, personazhi qendror në portret grupi me një zonjë është një një zonjë 48 vjeçare, Leni, me emrin Leni Pfeiffer. Leni Pfeiffer është është beqare, është... Nuk është kushërirë e Michelle Pfeifferit. Jo, nuk është kushërirë e Michelle Pfeifferit, por por duket sikur uh, Bëlli këtu autori, i cili i drejtohet lexuesit, shënimi i autorit, gjithmonë ka në kllapa, unë e kshu e mendova unë pashë këtë foto, pashë. Është duke kryer një lloj kërkimi, një lloj hetimi shumë burokratik mbi figurën e Lenit. Dhe po mundohet të na tregojë përmes fotove dhe intervistave të shumta që ky ka bërë me njerëz që e njihnin atë, me kolege, me shoqe, me kushërinj, me ku di unë domethënë gjithë këto dhe dhe përmes këtyre intervistave, përmes pyetjeve të shumta që ky bën për të zbuluar se kush është Leni, në fakt zbulojmë të gjithë grupin. Të gjithë uh, këtë dhe edhe në fakt zbulojmë, si thua, shoqërinë gjermane, pas asaj kohe, këtë stil ka përdorur. Ai ai ka arritur të pikturojë përmes, domethënë, Lenit, përmes atyre njerëzve që flasin për Lenin, përmes atyre momenteve rrëfimi, të shpjegojë shumë gjëra për gjithë shoqërinë, sepse duke parë këndvështrime të ndryshme përmes një njeriu, ai vetë sheh botë të ndryshme për të. Ëh. Mm në një moment e pashë Lenin si sikur të ishte ai globi dhe i rrotulloheshe, domethënë, dhe është si të pyesësh për për këtë botë që jetojmë ne, mm -hmm. edhe në Afrikë dhe në Azi dhe në Amerikë dhe në Europë dhe në vendet nga më të ndryshmet, domethënë të pyesësh në të gjithë kontinentet, të shikosh këndvështrime të ndryshme. Kjo është Leni. Domethënë, aty ka figura nga më të ndryshmet, domethënë që e kanë parë këtë. Janë shoqet e veta, janë prindërit, janë të afërmit, janë murgeshat, janë mësuesit janë dhe po të shohësh habitesh, po ka një stilistikë të paparë mm -hmm. për modelin se si mm -hmm. ka se si i ka ndërthurur gjithë këto raporte, domethënë, dhe duket sikur, në fakt, duket sikur gjithçka është për Lenin, por dalngadalë ti zbulon si ato shtresat e, e, e petanikut e byrekut që mm. që herë pas herë zbulon gjithë shtresat e shoqërisë gjermane në një kohë sepse po të kemi parasysh që ky Heinrich Böll i ka i ka kushtuar shumë vëmendje në librat e vet të saj asaj pjese të të humbur të Luftës së Dytë mm. botërore që erdhi nga një shoqëri e domethënë e e e ngushtuar në në konceptin ideologjik nga nazizmi, njerëz që e humbën toruan dhe dhe ai i pikturon këto dhe në në një mënyrë tillë që ti mundesh, ti mundesh të rrokësh gjithë filozofinë se si mund si mund të bëheshe pjesë ose si mund të ishe kundër asaj, ëh? Por Jo me një bindje shumë të madhe. Aty ka, për shembull, po të shohim me vëmendje raportin e e, e vëllait Lenit, ai ishte një student i shkëlqyer, por mënyra si iku në luftë dhe si humbi, domethënë. Vajti dëm. Të dy ato ishin vajti dëm. Ai ai llogaritej si një njeri që do bënte karrierë të gjatë. Do kishte një të ardhme të shkëlqyer. Dhe si përfundon kjo grua, kjo grua që që u rrit me ato, domethënë 3 ditë u martua, dhe jush mm -hmm. përftojë në në këtë dhe pike. Mënyra se si e përshkruan gjithë raportin e saj ka një ka një notë edhe kur vjen ke koncepti i erotizmit për për për Lenin, ka një fisnikëri në gjithë raportin e vet për ta. Për ta. E trajton atë që kur ishte në shkollë, no, duke e dhënë në mënyrë të çuditshme, no, ajo marrëdhënia e e me Rahelën me atë murgeshën e çuditshme po, që ky kurrë nuk e shpjegoi dot, domethënë, po Ka një moment aty ajo merrej me me gjëra ekstreme, domethënë po. të të njeriut raportin dhe përshkrimi i tij është ta, ta shikosh domethënë se si Rahela studionte jashtëqitjet e njerëzve për të parë edhe jo vetëm çfarë karakteret, por edhe karakteret. Po më trego, më trego një më sill pak. Na pra, tregon se kush je. Pra, jo, domethënë unë jam befasuar ta ta mm. përshkruash njeriu dhe thotë mhm. e ti dhe është, domethënë ka arritur të ta bëjë personazh kryesor një njeri që Në jetën e përditshme do nuk do guxonim dot ndoshta në një moment ta as ta njihim as t'uleshim me pirë kafe me të, do. I binde i binde që ai kishte studiuar një 28800 të ca. Sa i numëroi ai për vite të gjithë vitet me radhë, domethënë, dhe ajo marrëdhënia e heshtur me me me të. Doja doja që ndaleshim vetëm një moment këtu për edhe për të zbuluar pak stilin, stilin e Stili Bëlit. është i jashtëzakonshëm. Stili, domethënë ky është, kjo është një gjë që mënyra se si ky e ka bërë këtë, domethënë ky kronikan që është autori, ky hetuesi i Duket sikur nuk historisë. ndërhyn fare. Së Lenit, po. Thotë, autori kërkon ndjesë për shkakun që nuk s'e kish Ka një stil burokratik në atë, në atë që ky do të rrijë mënjanë të mos bë- autori bëjë të atë duhet të poshtë. pyesë për këtë gjë Po, për shembull. po. Autori nuk beson ke kjo gjë, megjithatë do ta thotë. Domethënë në ato Meqë ë meqë përmende vllain e Lenit, ë ai që vdiq 21 vjeç, mm -hmm. dhe që ishte shumë premtues. Ky ka shkuar tani dhe takon takon dy jezuitë që kanë qenë, si thua, profesorët e tij për të marrë vesh për këtë djalë më shumë se kush ishte. Dhe thotë, ë um, Meqë Margarita dhe Leni mbanin qëndrim ikonolatrik ndaj Heinrich dhe në këtë rast kanë kërkuar informacione konkrete, edhe ato mund të nxirreshin vetëm nga dy klerikë jezuitë me lëkurë si pergamen. Të dy mbi të shtatëdhjetat, të dy në dhoma redaktimi të mbarsura me të njëjtën masë në të njëjtën masë me tym lullash duke korrigjuar dorëshkrime edhe pse revistash të ndryshme, por që trajtonin tema të ngjashme. Hapa, hapje, majtas apo djathas, njëri francez, tjetri gjerman, mbase zvicerian, i pari me flokëverdh, eh, flokëverdhë dhe i përthinjur, i dyti flokëzi i përthinjur, të dy të mençur, të mirë, dinakë, njerëzorë, të dy sapo t'i pyesje, lëshonin pasthirrmën. Ah, Heinrichu. Grujteni, Përkim leksikso leksikor deri në hollësitë gramatikore dhe sintaksikore. Ë uh, gjer dhe tek pikësimi sepse edhe francezi fliste gjermanisht. Të dy e linin mënjanë llullën, shtynin dorëshkrimin tej, tundnin kokën, kujtimmbarsur, si shenjë pohimi, psherëtinin një herë thellë dhe fillonin të flisnin. Këtu mbaron përkimi tërësor dhe fillon një përkim vetëm pjesor, sepse njëri prift duke kërkuar në Romë, tjetri në afëri në afërsi të Freiburgut, Telefonat për uh, telefonatat përgatitore nga largësi mjaft të mëdha. Lidhur po kaloj tek pjesa ku këta se s'po lexoj kam dot, po po lexoj po kaloj tek pjesa ku këta të dy janë duke folur se si janë shprehur për Henry. Nuk jam goditi se ishte me vërtetë shumë inteligjente. Jezuiti 1 thotë, një nxënës kaq inteligjent dhe kaq i aftë ka 25 vjet që nuk na ka ardhur më. Jezuiti dy. Gjatë 25 vjetësh nuk kemi pasur një nxënës kaq të aftë dhe kaq inteligjent. Jezuiti 1. Një Klajst fshihet brenda tij. Jezuiti 2. Brenda tij fshihet një Hëlderlin. Jezuiti 1. Ne nuk jemi përpjekur kurrë t'ia mbushnim mendjen të bëhej klerik. Jezuiti 2. Përpjekje për t'ia mbushur mendjen të futej në urdhër nuk janë ndërmarrë kurrë. Jezuiti 1 do të kishte shkuar dëm. Jezuiti 2, gjer vëllezërit më të zellshëm të urdhrit nuk do të kishin pranuar. I pyetur për përparimet në mësime, Jezuiti 1 tha: Ai kishte njësh në të gjitha lëndët, edhe në gjimnastik, dhe jo ashtu rastësisht, por cilido, thjesht cilido nga mësuesit trembej Kur do të vinte çasti që ai të zgjidhte një profesion? Jezuiti dy. Po, vetëkuptohet që dëftesa e tij ishte i mbushur me shumë mirë nga kreu deri në fund. Më vonë u sajua për të apostafat vlerësimi i shkëlqyeshëm, por puna ishte se çfarë do të dilte prej tij. Të gjithëve na tremte kjo pyetje. Domethënë, e, e si puna e, e se si i pikturon në mënyrë simetrike, Të dy. nga lëkura dhe nga lulla. Po. Tymi është i barabartë, lëkura është pergament, njësoj. Dhe si ç'a bën ato? Me, me, me pak fjali, e përshkruajnë ato, domethënë Hëlderlinin, e, e krahasojnë me Hëlderlinin, mhm. figurë mm -hmm. jashtëzakonshme, dhe njëkohësisht e thonë që do ishte i papranueshëm. Pra, e thonë dhe mundësinë dhe pamundësinë e tij, mm -hmm. domethënë brenda një dy njerëzve që çfarë do bëjë, e gjykojnë botën përmes një raporti zyrtar, domethënë pa shumë jetë. Del jashtë kësaj, domethënë Leni është gjithë jetë, gjithë pikëpyetjet e saj, gjithë ato çfarë kanë ndodhur me të, gjithë ato Papjekuritë dhe, dhe momentet e saj të mendueshme, kundërshtimet dhe pranimet, mënyra se si e mendon dashurinë, si dorëzohet, si nuk dorëzohet, si si vjen te kjo pika. Janë të gjitha jetë, domethënë dhe duke u rrotulluar në këtë lloj ai ai ka ka mundur të vizatojë shumë pjesë të shoqërisë, sepse aty janë nga nga më të ndryshmit, ato të cilët e kanë rritur, të cilët e kanë patur në shkollë, që e kanë pasur shoqe që kanë vazhduar, dhe imagjino si e bën atë dallimin e kësaj në, në kur shkon të pyesë murgeshat aty vetëm njëra ja, domethënë e bëri me plastil oh domethënë Leni po. dhe ky e dalloi direkt që këtu kishte të bënte me një botë tjetër sepse mm -hmm. no, normal edhe në jetën e përditshme po të takojmë dikë me thënë oh domethënë Blendi ne kuptojmë që ai ka një njohje krejt tjetër nga ai tjetri që nuk foli kështu ose po sigurisht sepse ky është ky është raporti domethënë po është një stilistikë e jashtëzakonshme se si mm -hmm. përmes këtyre detajeve arrin të të ja të të japë domethënë shumë ngjyrime të asaj që ne në përditshmëri ndoshta nuk dimë t'i vëmë emër. Mm -hmm. Ndaj do të them që është kulmi i stilistikës, unë të e, e, them mbeta kështu në një lloj pike shumë shumë të këndshme me me, me, me këtë lloj autori. Unë i, i pëlqej shumë dhe dhe dhe me syrin e një klouni dhe ku ishte ti Adam, por Kur vjen puna te te, te ky lloj stili, më duket sikur këtu e ka shtrirë të gjithë, ka pas një siguri të jashtëzakonshme, mm -hmm. dhe ë është nga ato libra, duhet duhet të thënë disa fjalë shumë të mira për përkthyesin. Afrim po, them të drejtën, them të drejtën, jo, jo shumë, po. Domethënë, është si ta ketë shkruar shqip. Ka arritur ta ta sjellë në atë pikë sa Duhet duhet falënderuar ky është një botim shumë i mirë i Pegit dhe vjen shumë këndshëm. Me vërtetë që është shqip dhe duhet vërtet domethënë un i mora personalisht dhe i thash falënderime pa fund mm. uh, përkthyesit Afrim Koçi sepse vërtet më kënaqi me me me shqipen e mirë që e, e ka sjellë. E ka qarë. Dhe, jo, është është vërtet. Domethënë mendoj që është libër shumë i vështirë, nuk mund ta përkthejë kushdo. Ky është është i varur nga përshkrimi, është i varur nga përshkrimi, mm -hmm. ka atë stilin e jashtëzakonshëm dhe aty nuk lejon një gabim, është është autor që shumë me fjali të gjata, ë uh, që mund domethënë nuk ka, nuk kanë presje por ka shumë paranteza dhe vazhdon. Po, po, po, po. Edhe vetë autori hap paranteza pafund mm -hmm. dhe më duket sikur është një kurth për lexuesin që a ka fuqi ta ndjekë sepse zakonisht ne duam pikë edhe të ndalojmë, edhe të fillojmë, më por presjet janë një pjesë e vazhdueshme mm -hmm. për të thënë që librin e drejton ai Dhe pavarësisht se herë pas here është ai kurthi që drejtohet që tani autorit i duhet pyes, tani autori kërkon ndjesë që nuk e vazhdon dot këtu, domethënë më duhet të shkoj diku tjetër. Nuk kemi informata të mjaftueshme për të vazhduar për këtë limë ndihmë. Ai stilistikisht zbret sikur është i barabartë me lexuesin dhe duket sikur e fton që ai nuk ka faj, domethënë ai po mm. udhëton me ty dhe po të mm. kërkon biles ndjesë sepse mm. po të çon në një vend tjetër, domethënë është nga ato libra që që të jep kënaqësinë e madhe të të bësh pjesë e leximit. Është vërtet. Çfarë çfarë ishte që të të magnetizoi? Është është në stilin, është në Është në përmbajtje, në stili, stili është kam përshtypjen shumë i veçantë me këtë. Stili është kujton diçka, stili, stili është i veçantë, i jashtëzakonshëm dhe ka një, domethënë stili i tij bën të mundur që të të të vish drejt drejt të njohjes shumë jetëve dhe ajo Leni që rrotullohet se ajo qendra e, e ku ku rrotullohen pastaj gjithë pjesët për të bërë bashkë si një botë të tërë. Ëh. Mm -hmm. Gjetja e titullit duket sikur nuk kanë faj ato që që e përshkruajnë, po në fakt përmes përshkrimit të tyre kupton gjithë një raport krejt tjetër të një brezi. Dhe ki dhe ki parasysh kjo grua, se si mund të jetë, domethënë duket e anti anti heroinë, domethënë, domethënë por në fakt kjo bëhet pjesë e një e një lëvizjeje të, të disa njerëzve që nuk pranojnë sepse duan të prishin shtëpinë, domethënë dhe bëhen mm, bashkë aty kishte emigrantë, kishte portugezë, kishte gjermanë, kjo më në fund lidhet madje me një gjerman, domethënë dhe, dhe dhe si lëvizin si bëhen bashkë pra se si një njeri i pamenduar në atë pikë mund të bëhet protagonist i një lëvizjeje sociale. Mm -hmm. Në kundër një padrejtësie që mendojnë se bë, mund ta bëjnë dhe kjo e organizoi. Pra, ajo që ne mendojmë se heroi duhet të lindi, duhet të rritet mm -hmm. ashtu, domethënë, Nuk qenka kaq e vërtetë, jo. sepse letërsia ka vërtetuar të kundërtën, që njeriu brenda çdo njeriu mund të jetë heroi dhe varet si vjen momenti, çasti. Dhe rrjetat e historisë, por shpjegimi që bën për Lenin duket sikur nuk ka fare mundësi që ti ta shoh, ti ta shohësh shumë. Mm -hmm. Vetëm në fund fare do bindesh për të. Se uh, pra që çdo njeri mundet. Që çdo njeri mundet dhe ky e ka rrokur me gjithë gjenialitetin e vet, domethënë në në në çdo pikë që nga fëmijëria deri deri atëherë kur bëhet një grua zonjë që mendon pjesën e vet, pjesën përballë shoqërisë, gjithë ato mhm. raportet e veta, gjithë pikëpyetjet e një gruaje, po, domethënë që ajo ajo gjë që që gjithashtu mendoj se ngre, është edhe kjo dhe në fakt ka shembuj për ja, edhe jashtë letërsisë, shembuj të njerëzve që Doris Day për shembull ka qenë një një deri 20 vjeç Një vajzë relativisht e shthurur, po themi, jo në një gjë kush e di se çfarë, por pinte dashuri kjo tjetra tjetra ndërsa gjeti katolicizmin, gjeti uh, përkushtimin, u mor u bë një aktiviste e, e jashtëzakonshme, por që nuk vinte nga një rritje e tillë. E tillë është edhe Leni, domethënë ideja e që karakteri ndonjëherë formohet në në mënyrat e veta dhe vjen një moment ku gjërat ngjizen, bien bashkë dhe dhe njeriu transformohet, por që e ka karakterin. Nuk është diçka që mund të mësohet në shkollë, ku duhet ta rrisësh me pekule ta fusësh në këto. Kjo është kllafat e vogla. Është ironik për atë pjesën që shfrytëzoi luftën për t'u pasuruar, për të mm. për të bërë Biznese të tjera që nuk e kuptoi që ra pjesë e nazizmit në mënyrën më të natyrshme u bë ushtari i një një masakre, në, u bë me vullnet, nuk shkoi atje sepse mendoi që po luftonte për një gjë të drejtë, domethënë nuk pra është një lexim shumë shumë human i gjithë asaj pjese. Kemi, kemi, kemi parasysh që Heinrich Bëlli i ka kushtuar shumë shumë raporte, po lexoja që Po lexoja për jetën e tij që paskësh qenë në jetë nga këto njerëz që shkonte merrte emigrantë, i mbante, ndihmonte, domethënë në fakt ajo dallohet domethënë përshkruhet që ky është një njeri jashtëzakonisht human në po. përshkrimin e e e asaj. Po si mund të ishte ndryshe? E ka vuajtur atë atë atë brez të humbur të të saj domethënë që jo erdhi pas një goditje shumë të madhe dhe mm. ë mm. shoqëria gjermane e dyshuar pas pas nazizmit në vitet 45, 46, nuk ka qenë domethënë sa që ë ishte e vështirë të të ringriheshe shpirtërisht dhe, dhe ai e përshkruan këtë në mënyrë shumë të mrekullueshme domethënë në gjithë e gjithë pjesa ë jo, jo vetëm ato të cilët kishin bërë një punë biznesi mm -hmm. këtë e kishin pedagogët në universitete këtë e kishin priftërinjtë e kishin murgeshat e kishin gjithë pra ai ka qenë një ideologji që i pati përfshirë të gjithë domethënë dhe ishte e vështirë se si mund të riktheheshe në një në një jetë normale duke duke harruar atë pjesë të zezë, mm -hmm. të të historisë. Përshkrimin njerëzor e sa që bën. Kjo është kjo është që më më më habit gjithmonë. Domethënë se uh, mund ta kuptosh për shkakun se si mund të hedhësh trutë e gomarit një populli injorant, po gjermanëve që kanë dhënë kaq shumë në terma të filozofisë, letërsisë, Domethënë gjermanët që ky është raporti racional dhe irracional i, pra. i funksionimit të njeriut. Turmave edhe kudo. Edhe turmës dhe po më tregonte një mik i që për nga këto Një çifut që jetonte në Stamboll, edhe ishte lëvizja kundër në atë kohë kundër çifutëve. Mm -hmm. Edhe ky si bartosh që ishte për mos me u dalluar, u, u, iu bashkua turmës duke kënduar këngë këtu dhe në fund fare arriti e gjeti veten duke kënduar kundër çifutëve. Dhe gjithë jetën ngriti pikëpyetje se si mundesh, pra, se si mund të të kapi rrjedha. Pra, është rrjedha dhe të mund të kapi letariteti, domethënë dhe mund të bëhesh pjesë e një gjëje që është vështirë ta ta logjikosh se psikologji tjetër rrethanat nuk e percepton rrethanat rrethanat për turmën po të them që një nga ë uh, është një filozof spanjoll Jose Ortega y Gasset ka një libër ai revolta turmave dhe thotë që ë uh, e ka parashikuar fatkeqësisht e ka parashikuar që në vitin 1930 ai thotë që njeriu më i vetmuar në Europën e ardhshme do jetë njeriu që di të mendojë vetë Domethënë do ta përjashtojnë nga grupi, mm -hmm. do ta heqin, do ta lënë veç, domethënë sepse do drejtohen nga njeriu mesatar ose nën mesatar. Njeriu që di të mendojë. Njeriu që di të mendojë vetë do jetë i veçuar, do do të veçohet nga grupi dhe mm. ne po e përjetojmë atë që parashikoi Gasseti që në vitin 30, domethënë kur si shkon me njeriu. Si si krahasohet Bölli me me autorë të tjerë gjermanë? them që ka Thomas Mann mund të flasim për Remarkun po duash domethënë Si si e ku e fut Nuk do të fus fare, domethënë sistem në krahasimi sepse kemi të bëjmë me stilistikë të jashtëzakonshme, mm -hmm. të veçantë. Është të ngritur pra. Thomas Mann e pëlqej shumë, mm -hmm. por kur vjen puna te Heinrich Bölli, madje për shembull Thomas Mann kur e kam lexuar Tonio Krögerin, është një libër i mhm. vogël, mm -hmm. pa kalu te mali magjik ose për të mbrojtur po. Është një Tonio Kröger. Ai Si me thënë romani i madh shumë që i thotë të gjitha dhe edhe më ka ngel në mendje akoma Inge bjondja, po ndoshta flasim një ditë tjetër për Thomas Mannin. Por Bölli ka një përshkrim, ka një stilistikë që mendoj me këtë libër, domethënë portret grupi me një zonjë, ka arritur një nga pikat më të larta të stilistikës që unë kam parë pak, domethënë që është nga ato libra që të bën të të të, të bashkudhëtosh me të, sepse autori bëhet njësh me lexuesin. Mm -hmm. Edhe duket sikur është pjesë jashtë, sikur Ka qëndruar jashtë. Në fakt ai është gatues i gjithë. Leni është e tij, është prodhim i tij, ëh. Por të arrijë të të bëjë, të të fusë, domethënë, në mënyra atë po diskutonim para se të fillojmë se më pëlqejnë gjithë autorët që i drejtohen lexuesit, që thonë që të kërkojnë ndjesë për këtë, këtë s'mund ta bëj ndër. Të drejtojnë, të drejtojnë direkt. Edhe në në sekondë ti ndihesh i afërt me të, sepse mm. ai të është drejtuar ty, domethënë duke të kërkuar ndjesë dhe ti nuk ke rrugë tjetër, vetëm se do pranosh që të bashkudhëtosh me të. Sigurisht. Pra është në ato stilet e ëmbla krijon iluzionin e bashkudhëtimit krijon iluzionin e bashkudhëtimit të krijon idenë që ti je pjesë e kësaj dhe nga ti varet libri mm -hmm. ka qenë nga ato autorë që e ka kuptuar në mënyrë të jashtëzakonshme rëndësinë e lexuesit domethënë me ka ka aty gjëra nga, nga këndvështrimet më të ndryshme por ngelem ke stili për të thënë që sepse letësia është Edhe si, edhe pse. Kurse letërsia po ngeli te pyetjet kur dhe ku, është gazetari. Mm -hmm. Në mhm. maksimumin e vet është gazetari. Duhet kal, duhet këto janë pyetje domethënë më minimale. Si dhe pse është? Motive është pra. Është gjë shumë e mirë, po edhe si është thënë. Ëh. Mm -hmm. e ka këtë pikë domethënë do konceptin estetik dhe kjo është thënë kaq bukur sa ti ka katërqind faqe nuk i ndjen fare ku kalon. Është vërtet. Duket sikur ka përsëritje, por ti ndjen disa modele është si ajo gjëja që ke qejf ta kujtosh për shembull. Është një histori që na ka ndodhur ne miqve, mm -hmm. edhe kemi qejf herë pas here kur takohemi si ndodhi ajo dhe ne themi gjëra krejt ndryshme. Kjo ndodh me Lenin. Hm? Njerëzit se si e kujtojnë, ky arrin herë pas here na jep iluzionin sikur po distancohet që ajo tha kështu po unë nuk desha ta besoj domethënë tani pa. Po. duhet ta hetoj edhe një herë tjetër se fjalët e pa. Po, nuk kam për t'i marrë sepse marrëdhënia e tyre nuk është aq e mirë m'u duk kështu domethënë edhe sikur mbajnë një qëndrim po ty të duket nuk nuk ke asnjë rrugëzgjidhje tjetër ti do pranosh versionin e tij që të bën të mundur që Ta shikosh dhe ti, të dyshosh dhe ti, domethënë, se është dhe ai pjesë e dyshimit. Është nga ato libra që të jep kënaqësinë e madhe të leximit. Unë jam shumë i lumtur uh, që e kishim sot, kështu që uh, Gimi ia ka dhënë uh, vlerësimin e vet, është nga ata libra thotë që të jep kënaqësinë e madhe të leximit, ja ku e dëgjuat, miq të dashur, kjo quhet uh, Portret grupi me një zonjë nga nobelisti Hajnrih Böll i shkruajtur dhe botuar në Gjermani në vitin 1971 në 72-shin Zoti Böll vlerësohet me Nobel. U dorëzua Komisioni Nobel për këtë, s'kishte ku shkonte. Po pra, po të shohësh, edhe po të shohësh domethënë dhe atë çfarë thotë, thotë për veprën e tij që përmes bashkimit të një tabloje të gjerë të kohës së vet, me një ndjeshmëri të madhe në përshkrime, ka ndihmuar në përtëritjen e letërsisë gjermane, thotë. Mm. Përtëritjen. Po. E, po, e konsideron si si rishkrim të një raporti shumë të madh letrar. Imagjino. Nuk, nuk ka përballë këtij, domethënë në mënyrën stilistike do të dorëzohesh, do japësh çmimin. Mm. Është vërtet. Mirë pra, a, ne shpresojmë ta merrni, ta shijoni librin, është i mrekullueshëm, është Nuk do të them libër i lehtë, nuk është libër i lehtë, por është libër aq tërheqës edhe i shkruar aq mirë. Është letra e lehtë. Po. Do të vijmë javës tjetër me Gimin me tjera histori e tjera libra miq të dashur tani, duke të falënderuar Gimi. Ë uh, do të shkojmë tek Ligabue, kjo është C'è sempre una canzone. Fundjavë të mbarë. Faleminderit edhe ty. Ora është edhe 41 minuta. Eja zbulo ç'mund të bëjmë për ty. Klinika Dermoestetike Vivja ofron trajtimet me lazer dhe aparaturat më të fundit në fushën e estetikës jokirurgjikale. Mjekët dermatologë, kirurgët plastikë dhe fizioterapistët më të specializuar i gjeni pranë Klinikës Vivja, aty ku mosha ndal. Klinika Dermoestetike Vivja, tek Kullat Binjake. Telefon 04 228 0221. Çdo ditë gjeni shijen tuaj. Zgjidhni croissant Belino në 6 shije të ndryshme. Shijoni një croissant Belino kudo ku ndodheni, në çdo ambient, në punë, në shkollë, në udhëtim apo dhe me miqtë tuaj. Croissant Belino, kudo me ju, në çdo moment të ditës. Nga Elta. Mëngjesi është momenti më i rëndësishëm i ditës, ku secili meriton zgjimin e përkryer. Një përshëndetje miqësore, një melodi të bukur, një kafe të shkëlqyer. Ja përse filloj ditën në Mon Cheri Coffee Shop. Buzëqeshja që më pret tek dera, fredoçino te banaku në gotën me emrin tim. Ah, kjo do të jetë një ditë e mirë. Filloje në Mon Cheri Coffee Shop, e bërë për t'u shijuar. that guy. First you loved, Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Blendi Ieri Altini Olta dhe Lori çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Olta jepi pak me fituesin e anagramës për ditën e sotme që është Protektorati. Protektorati. Bravo. Është Marta fiton një orë nga Prime Watches 946 i mbaron numrin. Bravo, bravo, bravo. Po, Ndërkohë na kanë gjetur zërin, mm -hmm. wow. që është Eno Popi. Ekzakt. E kanë gjetur. E ka gjetur Loreta dhe fiton një lule nga wow, bota e luleve. Bravo Loreta. Të lumtë. Liqeni tërheq në çfarëdolloj kohe. Nuk ka sezon. Por ti në një herë se ju vjen majtë të rrugës për hundën, në majtë të hundës për rrugën. Okej, okay, faleminderit, ishte Eno Popi, po u gjet. Uh, Loreta e ka fituar lulen e saj Ndërkohë unë dhe Altini kemi bërë uh, gati uh, Sharadion tonë Ju vajza okay. mund të hidheni në sulm qysh tani Loja është e thjeshtë miq të dashur Ne kemi menduar një fjalë Vajzat duhet ta gjejnë duke bërë pyetje rreth kësaj fjale Ju mund të merrni pjesë në 069 27 22 Dua t'ju kujtoj se I njëjti numër vlen për të kërkuar këngë sot në mëngjes, kërkesa muzikore në klubin e mëngjesit. Jep. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë, fjala juaj është send? Jo. Është një ngjarje? Jo. No. Është një njeri. Ëm, ehm, ka mendoj unë në mënyrë të barabartë, nuk është se ka ndonjë ndarje. Nuk ka ndarje, po, nuk është. Ka femra, ka dhe meshkuj që e ushtrojnë këtë profesion. Po është një profesion i bukur, i bukur, është shumë i bukur, është shumë i bukur po. Ka lidhje me artin? Mund të ketë lidhje me artin. Ndonjëri nga ne këtu si shkarazi, mos e ka diplomën. Blendi nuk është e drejtë kjo që bëri. Hmm? Shkurt nuk është e drejtë. Mirë, mirë, ju doni tash na jepni Sharadion neve që ta marrim. Thuaj më fal shpejt, gabove. Ne nuk do japim asnjëherë më ndihmën. Olta. Se ne të dyja jemi shumë bujare. Na rregullo internetin Olta. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Në Club FM në 100.4 Edhe në ekranin e Club TV-s miq të dashur Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Ora 9. And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Përshëndetje, ju njoh me lajmet shkurt në Club FM dhe Club TV. Pasi Ministria e Jashtme vendosi që Bashkim Rama të jetë i ngarkuari me punë në Maqedoni, presidenti Nishani dekretoi emrin e Fatos Rekës, ambasador në Shkup. Sipas burimeve nga Ministria e Jashtme me dekretimin e zotit Reka në ambasadën shqiptare në Maqedoni nuk shtyhet vajtja e të ngarkuarit me punë Bashkim Ramës. Ministria shpjegon se ky është një precedent i rrallë për diplomacinë shqiptare ku përballë gjendet edhe situata e tensionuar në Maqedoni. Ekonomia shqiptare rrezikohet nga niveli i lartë i kredive të këqija, efektet e përmbytjeve të ndodhura në jug të vendit si edhe nga kriza greke. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka publikuar raportin për ekonominë e në Europën Juglindore, ku pavarësisht rreziqeve që i kanosen ecurisë ekonomike të Shqipërisë, mbetet i pandryshuar parashikimi për rritjen ekonomike për vitin 2015. Ministri i Jashtëm shqiptar Ditmir Bushati ka kërkuar një hetim ndërkombëtar lidhur me ngjarjet e Kumanovës. Harmonia e marrëdhënieve ndëretnike e sanksionuar në marrëveshjen e Ohrit është thelbësore për stabilitetin demokratik dhe për të ardhmen euroatlantike të Maqedonisë, është shprehur Bushati. Çdo përshkallëzim i mëtejshëm i situatës nuk i shërben stabilitetit demokratik, theksoi më tej. Në protestën paqësore në Shkup kundër qeverisjes së kryeministrit Gruevski ditën e diel do të bashkohen edhe eurodeputetë. Deputeti socialdemokrat Knut Fleckenstein ka bërë të ditur lajmin përmes një video në profilin e tij në Facebook. Një gjyqësor i pavarur, një media e pavarur, lufta kundër korrupsionit dhe lufta për demokraci vetëm këto do ta sjellin Maqedoninë më afër Bashkimit Europian, u shpreh Fleckenstein. Media e ISIS Al Farkan ka lëshuar një mesazh audio ku pretendohet se flet lideri i grupit terrorist Abu Al Baghdadi. Ai bën thirrje myslimanëve të marrin armët e të emigrojnë në kalifatin e shpallur nga ISIS në zonat e Sirisë dhe të Irakut. Analistët janë shprehur se zëri duket se është i Al Baghdadit, por deri më tani nuk ka një konfirmim zyrtar. Njëzet shtatëdhjetë dy dy dy. Kënga që sapo u dha ishte kënga e ditës. Kush e ka thënë? E ka gjetur e para Melisa dhe fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Bravo. Okej, faleminderit. 9:07 minuta në këto momente miq të dashur, vajzat kanë uh, përgatitur edhe ato. Një sharadio për vetën e tyre. Hakmarrja e sharadios. Atëherë le të hakmerremi për sharadion. Jepini goca. Jepini ju. Duhet të jepi. Hahet. Jo, po edhe mund të hahet. Mund të hahet mbasi theret. Mishi mund të hahet. Nuk është normale po. Nuk rekomandohet, po. Mund të pra është një kafshë normalisht nuk hahet. Po. Është një kafshë që rritet në pyll. A rritet në pyll, nuk e di, po mund ta mbajmë në shtëpi. Teknikisht edhe në pyll rritet. Teknikisht edhe në pyll rritet. Fillon me m, Jeri. Sa sa të jo. mira jemi ne direkt në ndihmë. Miu. Jo. Jo more Altin, po s'hahet miu. Po mi fillon me k, kavja? Jo. Po ti the që nuk hahet, po edhe mund të hahet. Edhe mund të hahet, po, po pse hahet? Tweety. Do të bëjmë do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti. Le të shikojmë nëse ka ndonjë të mbetur. Ka ndonjë të mbetur. Kena unë ishte pedagogu meqë ra fjala dhe mhm. ej, për juve të shumtit të dashurit e mi që na shkruani, shkruhet me D pedagog, jo po, peta. Po, pedagog jo, jo shkruhet, po ju lutem më gjeni pak ndryshimin e mësuesit me pedagogun. Ndryshimi i mësuesit me pedagogun është para e punës cikli arsimor në të cilin ata shërbejnë. Ndryshimi është i dukshëm. Një mësues nuk është një pedagog dhe një pedagog nuk është. Nuk është se kisha gjetur dhe ti nuk më ndihmove. Kishe gjetur që fillon me m. Po ti thoje nuk fillon jo, me m. Ajo po tha mësuese, por nëse nuk ka problem, e lëmë këtë. Unë ta kam inatin Blendi Salaj. Okej. Kush ka thënë? Po të ndodhë ndonjë gjë nga unë kjo. Kush ka thënë ped uh, pedagogu? E ka gjetur Aris dhe fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo. Po fjalën tjetër kanarinën. E ka gjetur Blendi Salaj. Fillimisht, por flasim. Dhe Eneida. Bravo. Bravo. Fiton dy bileta për në Cineplexx. Mirë, një pyetje nga aktualiteti miq të dashur tani për ju në klubin e mëngjesit. Dhe pyetja është kjo. Ka ndërruar jetë. Mm. Ky muzikant i madh. Mbret i muzikës blues. Kështu është konsideruar. 0692070222 Dërgoni mesazhet tuaja Në moshën 89 vjeçare ndërron jetë mm -hmm. Ky muzikant i madh Kjo është nga aktualiteti i sapondodhur po mm -hmm. Mbreti i muzikës blues Kur ti sheh ndeshjen dhe figura të ngrin, ti bën çdo gjë që ta shohësh atë nga afër. Kur ti sheh ndeshjen nga afër e gjen veten në anën e gabuar të tifozëve. Kur je në anën e gabuar të tifozëve, merr si dhuratë një përkëdhelje fizike. Kur përkëdhelesh fizikisht, Humb një dhëmb. Kur të humb një dhëmb, humb edhe takimin me Brisin. Kur humb Brisin, detyrohesh të takosh një dentist që seku e ke parë. Mjaft me vuajtje. Zgjidh në Abcom paketat e Digitalb duke filluar nga nëntëqind e pesëdhjetë lekë. Zemër, sapo mora listën e apartamenteve. Ah, ky paska çmim të mirë. Çfarë? Ky po shembet. Okej, po ky tjetri, apo ky? Ndoshta ky tjetri. Mmm, i pis, si rënuar, shumë i vogël. Ua, si të duket ky shpirt? I thjeshtë, ka hapësirë, ballkon fantastik. Pra, çfarë mendon zemër? Shpirt, e ku shkove?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 programit edhe për të dhënë informacione në lidhje me punësimin. Si paraqitet situata, çfarë duhet të ketë uh, si kualifikime një djalë apo një vajzë që dëshiron që të fillojë të punojë, që ndoshta e ka me pasion elektronikën, produktet e fundit, se kjo është një mundësi, po të punosh tek Goteku për shembull, që ta kërkon puna, pastaj të qëndrosh gjithmonë i informuar mbi gjërat e reja që dalin, po themi inovacione teknologjike, produktet e reja etj etj etj. Okej, okay, ehm, um, cilësia e parë që unë shikoj në marrjen e intervistave në në në lidhje me agjentët e shitjeve mm -hmm. është mhm. dëshira për punë. Nëse dikush ka dëshirë për punë, mm -hmm. Është është i mirëpritur në në në intervistë. Më pas normalisht shikohen dhe cilësitë, shkollimi, mënyra e komunikimit, është shumë e rëndësishme, gjithashtu dhe paraqitja. Shitja ka nevojë për një person që të jetë i shkathët, kom, komunikues, i buzëqeshur. Mm -hmm. Është një cilësi shumë e rëndësishme në në shitje, nëse nuk je i buzëqeshur është shumë vështirë që atë klientin që ke përballë ta bësh mm -hmm. ta bësh për vete. Pse nuk shet dot një shitës i vrazh për shembull. Jo. Jo, jo, jo. Ja pëlqen. Jo, absolutisht. Pak kemi ato ngarkesat tona ditore dhe kur shkon që të shpenzosh lek, asnjëherë nuk është qef. Mm -hmm. Kështu që normalisht duhet të jetë dikush që të japi energji pozitive. Mm -hmm. Dhe këto janë cilësitë kryesore. Normalisht pastaj shikohet mm, CV-ja, ku ka punuar më përpara ose nëse del nga bankat e shkollës, Është, janë një sërë etapash që që ndiqen në, në momentin e intervistës, por kryesorja është dëshira për punë dhe vullneti për punë. Po si duket situata? Ti ty të duhet shpesh të përballesh me me njerëz që janë të interesuar për punë, vin atje, duan të gjejnë diçka. Çfarë është, çfarë është një një situatë tipike, domethënë çfarë çfarë gjen? Situata nuk është edhe aq e thjeshtë, sepse mm -hmm. me të vërtetë rinia ka nevojë për punë, por nuk është aq korrekte në uh, hmm. në atë që kërkon. Rinia nuk është korrekte. Jo. Në atë që kërkon, çfarë? Nëse mund ta po, po. shpjegosh. Ata vin me shumë dëshirë që dua të punoj, dua të të të marrë një eksperiencë, pastaj mbas një muaj, dy muajsh fillojnë edhe edhe zbehen edhe e shikojnë një urë uh, kalimi shitje në mm. në elektroshtëpiake ose në në retail. Ndërkohë që um, Shqipëria nuk të ofron um, një një profesion për shitje, nuk ka një një shkollë e cila të të mësojë se çfarë është shitja dhe të të jetë një profesion i i mirëfilltë. Ndërkohë që do i sugjeroja të gjithë rinisë shqiptare që ta marrin me seriozitet punën, mos e marrin, ok, një urë kalimi, një muaj këtu, dy muaj atje, ndërkohë duhet të jenë më më Më të qëndrueshëm. Më të qëndrueshëm. Më të qëndrueshëm. Po. Domethënë ju e doni që të keni më pak atë që quhet turnover, domethënë njerëzit që Ne investojmë në mhm. stafin tonë. Në momentin që uh, marrim dikë në në punë që vendosim pasi kalon filtrat e intervistës, ë uh, fillojmë edhe nisim me trajnimet. Mbas mbas trajnimeve fillojmë me me testime, Domethënë është një investim që kompania Gotek bën për për tregun e punës dhe për punonjësit që që që merr. Mm -hmm. Dhe çfarë janë trajnimet eksakt? Domethënë për çfarë trajnohen? Po, të shesësh elektroshtëpiake nuk është e thjeshtë. Mm -hmm. Normalisht duhet të njohësh karakteristikat e produktit për çdo produkt më vete, për çdo sektor më vete. Mm -hmm. Dhe këtu bazohet trajnimi. Më pas janë taktikat e shitjes, ajo që po. thashë buzëqeshja, mhm. mirësjellja, mikpritja e e klientit. Mhm, gatishmëria, gatishmëria. Mund të ketë për shembull që kanë pyetje jashtëzakonisht shumëta. Ka ca që janë burrat kam përshtypjen unë duan që të mbarojnë punën sa më shpejt edhe të ta lëmë këtë gjë. Kjo është shumë e mirë, më e shtrenjta, ëh. Marrim këtë se s'mund gabojmë. Por por ndoshta duhet të dish domethënë sepse është një blerje elektroshtëpiake, është një blerje relativisht e madhe për një pa. Po. familje. Nëse dikush do të vi për shembull blejë një lavatriçe, një sobë, një furrë apo një pianurë dhe një furrë, domethënë një frigorifer, një dy tre, vetëm këto tre produkte apo katër nëse i marrim furrën. Në varësi të nevojave. Ndoshta edhe një lavapjata, ku di unë se çfarë, që atje po flasim për blerje që i kalojnë ndoshta 300 mijë 400 mijë, domethënë në total, po. kështu që është një dorë e mirë para. Po. Ë dhe ky klient që vjen atje do të bëjë zgjedhjet, cilat do t'i fusë në shpinë e vet, për me shpresë 10 vjetët e ardhshme. Që këto produkte do të rezistojnë apo jo. Pra nuk është një blerje, nuk e di tash po blen. Nuk është një blerje e vogël, nuk është se po blen karamele. Është është një një një blerje me me vlerë monetare të madhe, sidomos për për situatën e, e pagave në Shqipëri, është mhm. një vlerë e konsiderueshme që klientët shpenzojnë në, në Gotek dhe për këtë arsye ne mundohemi që të trajnojmë stafin tonë që të jetë sa më i mirinformuar dhe që t'ia përcjellë këtë informacion klientit, sepse e, nuk është e lehtë të të, të paguash 300-400 mijë lekë direkt, mm -hmm. por ato 300-400 mijë lekë po jep për një produkt që ia vlen, një Pikërisht. produkt cilësor, një produkt që të jep garanci, një produkt që të jep ë komoditetin, komoditetin në shtëpi, po, po të jep facilitetin e e, e ditës. Mhm. Mm mhm. Mm uh, cili është për ty shitësi i përkryer ose shitësja e përkryer? Ë, shitësja e përkryer ose shitësi i përkryer është, siç thashë dhe më përpara, ai që ka dëshirën për punë, ai që buzëqesh, ai që ka informacionin e duhur për për produktin, ai që di të trajtojë dhe të mirëpresë klientin, ta bëjë që të vijë dhe herës tjetër. Dhe mm. kur të ketë nevojë uh, për për një thikë në shtëpi, të kujtohet që oh, prit se kam parë te goteku. Mm -hmm. Po, um, ka ka për shembull nga nga përvoja që ju keni pasur deri tani atje. A ka një uh, po themi një deg caktuar? A a mos dalin më të mirë këta me gjuhë-letërsi për shembull në shitje? Apo nuk e di, domethënë keni vënë re diçka? Ka ndonjë degë të caktuar ndonjë orientim caktuar? Flasim nga nga shkolla, nga auditorët që që përbën material të mirë për për ta për ta zotëruar këtë profesion. Kto mund të jenë cilësi të natyrshme të njeriu, po. s'i ke mësuar në shkollë, mm -hmm. por mhm. por normalisht që shitja është vjen dhe pak e brendshme, mm -hmm. ai që është i shkathët edhe është edhe solar dhuntia. është një mhm. lloj dhuntie. Normalisht që ajo edhe um, ushqehet me me eksperiencë dhe me me vite, por që shkolla e cila mund uh, mund të jetë e përshtatshme është menaxhimi i biznesit, Më ka rastisur të jetë edhe psikologjia. Psikologjia. Mm -hmm. Po, mhm. janë kam disa vajza të cilat kanë mbaruar psikologji dhe kanë atë dhuntinë për të kuptuar klientin dhe ta trajtojnë me ta nuhasin. Po, janë më të qeshura, më të qeta, e lënë klientin të flasë për të kuptuar se çfarë nevojash ka dhe pastaj e drejton atje ku duhet. Dhe mhm. janë më më të qeta, kurse këto që kanë mbaruar menaxhim biznesi janë pak më më agresive. ka ka ndodhur për shembull që që nuk ka qenë rasti, nuk kam qenë te Goteku, ka qenë në një dyqan tjetër, po ti shkon mm. për shembull për të për të blerë po themi një hekur edhe përfundon duke shkuar në shtëpi me televizor. Diçka tjetër, do ka njerëz që po, po. televizor, kondicioner, e vëndon përveç hekurit, po hekur apo e blen me hekurin apo e blen me hekurin. Po, domethënë sepse sepse një gjë çon te tjetra dhe kur është një shit Fillon pastaj gërmon se çfarë tjetër mund të duhet, tregon një produkt të orienton aty po, një shitës i mirë orienton dhe di të bëjë shitje të kombinuara. Të kombinuara nëse ty të duhet një televizor, të jep dhe pastruesin e televizorit. Mm -hmm. Të jep edhe një home cinema të Pastaj hap një derë tjetër këtu janë mobiljet për një për një divan të ri për shtëpinë tuaj. Po shikoj se po fillon dhe vapa një kondicioner më duhet. Po, meqë ra fjala home cinema, keni andej ju. Kemi, po? kemi. Me 5 plus 1 domethënë me kanalet Si ti duash okay, Home cinema, duhet një home cinema Po ka te goteku um, Më lejo të bëj një, një pyetje tjetër uh, Këta njerëzit uh, që, që punojnë atje Se e, elektronika dhe të, të njohurit e elektronikës Dhe të, të paturit e, e një uh, Po them lidhje të vazhdueshme me informacionin Me sa del, produkte të reja ë ka të bëjë gjithashtu pra se mund të marrë dikë aty që s'merr vesh fare nga elektronika, që s'ka dëshirë fare të kuptojë se çfarë, ku di unë tani, cilat produktet e reja, çfarë është Ultra HD-ja e të gjitha këto. Ok, në pjesën e TV e AV, që ne i quajmë si, si sektor, audio video, po. audio, video ose e, televizor ose IT, në përgjithësi marrim e, çuna, të cilët e, kanë mbaruar një shkollë në lidhje me teknikën, janë më të prirur ose kanë më tepër dëshirë për të mësuar karakteristikat e produktit, hyjnë në internet, shikojnë pavarësisht trajnimeve që ne mm. ne i bëjmë, janë gjatë gjithë kohës online për të mësuar uh, risitë uh, e teknologjisë. Duhet të, do të thotë, është kjo dëshira e brendshme për të marrë vesh se po. çfarë, çfarë është e po. fundit, çfarë është. Sidomos çunat e kanë, djemt e kanë më po goca me kënaqësi. Mhm. Gocat janë më tepër për për prirje elektroshtëpiakesh, mhm. për eh, elektroshtëpiaket e vogla, ne i quajmë hekurat eh, shtrydhëset. Mhm. Në në këtë sektor janë më më të prirura. Gjithashtu edhe për sektorin e porcelanit, ne kemi në në kompaninë tonë edhe një sektor të veçantë për këtë. Dhe vajzat aksohen në në këtë pjesë, kurse çunat i kemi më tepër t'aksuar te e, pjesa e teknologjisë. Teknologjisë. Po, ëm um, ku ndodhen në uh, dyqanet tuaja? Ku ku mund të vijnë për shembull njerëz që duan janë të interesuar thonë, "Ok, kjo mund të jetë diçka për mua. Mua më pëlqen teknologjia, më pëlqen të punoj me njerëzit, jam i buzëqeshur, kam një lloj psikologjie apo jam solar, dikush mund të mendojë për veten e vet, unë jam solar. Zonja, zonja tha në radio jam solar. Ë ku mund të vijnë, ku mund drejtohen? Ku mund të aplikojnë? Mm -hmm. Ne në përgjithësi përdorim aplikimin online, nxjerrim lajmërimet tona në në faqet e internetit, gjithashtu ka edhe shumë të rinj të cilët vijnë në zyrat tona ose edhe në në dyqanet tona. Dyqanet tona edhe në Tiranë janë kemi tre dyqane gjithashtu edhe në në Durrës edhe në Korçë, vijnë edhe lënë CV. Vijnë edhe Mund t'i lënë atje. Po, mund t'i lënë atje edhe në edhe në zyra, po, të gjitha mm. mblidhen, akumulohen dhe vijnë vijnë tek unë, bëhet një seleksionim paraprak në në bazë të CV-s dhe pastaj fillojmë me me intervistat. Po ku ndryshon dyqani juaj? Ku ndryshon Gotech Electronics për shembull nga një dyqan tjetër elektroshtëpiakesh? Çfarë do? Ne në përgjithësi jemi t'aksuar te cilësia dhe te origjinaliteti i i produktit. Nuk në dyqanet tona nuk fusim produkte të cilat nuk janë origjinale ose nuk nuk kanë parametrat që shkruajnë, nuk janë origjinal mm -hmm. ose mhm. nuk janë të vërtetë. Ne më, më tepër jemi t'aksuar te cilësia dhe te te origjinaliteti. Gjithashtu dhe te markat e mira, Cilat janë këto? Uh, Hot Point Ariston, Indesit, Elika, janë markat që ne kemi ekskluzivitetin për Shqipërinë, sidomos uh, për pjesën e, e Elikës. Elika është një kompani um, për aspiratorët, është më e mira në botë, të cilën ne kemi në Shqipëri mm. ekskluzivitetin. Kjo është për për aspiratorët. Për po, aspiratorët, po, po, po gjithashtu e kemi edhe Hot Point uh, Ariston, Indesit, cilat janë markat tona kryesore për uh, për elektroshtëpiaket. Pastaj e kemi bashkëpunime me Samsungun apo me kompani të tjera që janë për elektronikën. Mm -hmm. Po për eh, për sa i përket shërbimit për shembull, që mund të ketë nevojë një produkt, ndodh. Produktet mund të kenë nevojë për një shërbim, për një defekt të caktuar. Patjetër, e keni juve gjithashtu një sektor që kujdeset për këtë teknikë që mund të po, punojnë në atë lloj fushë. Kemi sektorin e servisit, dhe të garancisë, të cilët kujdesen për mirëmbajtjen e produkteve, për garancinë që ne i japim për produktet tona, gjithashtu dhe për asistencën e përjetshme, mhm. sepse mm -hmm. duke pasur ekskluzivitetin e këtyre markave, ne kemi asistencë gjatë gjithë kohës me me pajisje um, origjinale nga nga fabrika. Po për për këtë lloj sektori, për për shërbimin pra, ka nevojë, ka gjeni në Shqipëri për shembull teknikë që janë të aftë për për të rregulluar një televizor, për të rregulluar një frigorifer apo diçka që ka defekt. Ka shumë nevojë. Ka jashtëzakonisht nevojë për këtë sektor, është një sektor shumë delikat. Ë, mbasi klienti ka shpenzuar e, disa para dhe nëse e, pajisja shfaq probleme është gjithmonë i irrituar, pavarësisht se mund të jetë edhe një keqpërdorim i tij, mm. apo nuk ka ditur thjesht ta ta përdori. Dhe normalisht në në këtë sektor, në këtë departament që ne kemi është shumë punë e vështirë, përveç nga ana teknike që tekniku duhet njohë produktin si ta ta riparojë, ndërkohë duhet të jetë dhe shumë i komunikueshëm me klientin sepse në përgjithësi klientët që kanë probleme me garancinë janë të dhunshëm. Janë të irrituar. Po. Për shkak se kanë bërë shpenzimin edhe normal dhe i duket sikur i është bërë një padrejtësi, ndërkohë që janë në shumicën e rasteve ndodh që nuk din t'i përdorin. dhe për po, dhe për këtë arsye ne si kompani kemi mundësuar edhe edhe manualet në shqip, duke qenë që ka shumë probleme me mm -hmm. me klientët të cilët nuk din të përdorin pajisjet, nuk i kuptojnë ndoshta një gjuhë të huaj, ne kemi vendosur edhe këtë uh, shërbim që të jetë me me uh, manualet e përdorimit në shqip. Mm -hmm. Okej. Okay. Fantastike. Unë dua të të falenderoj për uh, për kohën që kalove me ne. Ëm uh, Drejtoreshë për shitjet me pakicë ose ato që quhet sistemi retail, uh, Elda Mustaku nga GoTech Electronics. Faleminderit. Faleminderit. Kthehem pas pak për t'ju rindjekur miq të dashur One Republic vjen tani me I lived ora është 9:30 minuta. Dhe tani Ai ai ai a e dini se dini se Dhe tani Ai dini se me Jerin në klubin e mëngjesit Inati, depresioni dhe pesimizmi dobësojnë sistemin imunitar. E qeshura e forcon atë. Pas përfundimit të ndeshjes, të cilën Japonia e humbi kundër bregut të Fildishtë, tifozët e saj pastruan sektorin ku kishin ndejtur. Jackie Chan po planifikon të japë të gjithë pasurinë e tij për bamirësi. Në këtë mënyrë, djalit të tij do t'i duhet të fitojë vetë jetesën. Në Japoni ndodhet hoteli më i vjetër i botës. Ai është një mijë e treqind vjeçar dhe ka pasur të njëjtën familje si pronare. Marrëdhëniet intime në mëngjes janë më efektive se sa një kafe për t'ju bërë të ndiheni mirë gjatë ditës. Jessica Cox ka lindur tërësisht pa krah. Ajo tashmë është në gjendje të drejtojë një makinë, të shtypë 25 gërma në minutë, zotëron rripin e zi në karate, ka licencë për zhytje nën ujë dhe është i pari person në botë pa krah që është në gjendje të drejtojë avionin e pajisur me patentë. Dëgjimi i muzikës që ju pëlqen është një lloj ilaçi që kthen memorien dhe riparon dëmtimet e trurit. Vitin që u prodhua për herë të parë, Coca-Cola arriti të shesë vetëm 25 shishe me pijen tashmë të famshme, Megjithë këtë, kompania mbijetoi dhe vazhdoi të prodhojë. Harresa është e lidhur me lumturinë. Sa më shumë të harroni, aq më të lumtur jeni. Mendohej se fjalët e fundit të Jack Daniels ishin Edhe një tjetër ju lutem. This is Club FM 100.4. Unë dua që të pyes Oltën nëse kanë një fitues për të dhënë në lidhje me atë hero të muzikës blues që ka humbur jetën në gjumë në Las mhm. Vegas dhe lajmi i keq ishte për BB King. Po, saktë. Bravo. Është Tilda fiton dy bileta për në Cineplex. E, e rëndësishme është që të paktën ndërroi jetën në gjumë. Po. Kjo gjithë do të në gjumë. Gjithë do ta ndërronin këtë. Si është shprehja që thotë nuk kam frikë nga vdekja, se kur vdekja të jetë unë s'do jem më. Po. Apo jo. Ëm Ë uh, mund të vëmë një këngë nga nga BB King për uh, për respekt të këtij kolosi të muzikës blues. Por eh, deri atëherë doja që të hapnim edhe një quiz në lidhje me vende të ndryshme nga bota, me një pyetje madje, që nuk humbet kohë, por godet mu në shenjë. Jepi. Atëherë, atëherë. Pyetja ime e parë është kjo. Në shtrirje gjeografike, mm -hmm. ky është vendi më i madh në botë që nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara. 0-6-9-20-7-0-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja, është vendi më i madh në shtrirje gjeografike Që nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara, të Bashkuara pra, E mhm. organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ky nuk është pjesë. Më i madhi që s'është pjesë. Kujdes 0-6-9-20-7-0-2-2-2 0-6-9-20-7-0-2-2-2 The thrill is gone Miq të dashur, në respekt të këtij njeriu të madh të muzikës blues B.B. King ndarë nga jeta Në Las Vegas, Nevada Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Në gjumë Megjithatë 89 vjeçari Ja ku vjen Club FM Ajo që e dallon një bar, restorant apo hotel nga të tjerët është arredimi. Nova Contract Furniture është lider i produkteve profesionale si karrike, tavolina e ndriçime. Nova ofron një gamë të gjerë, dizajn dhe cilësi të garantuar. Nova, zgjidhje për biznesin tuaj. Për më tepër, vizitoni novacontract.al. Çdo ditë gjeni shijen tuaj. Zgjidhni croissant Belino në 6 shije të ndryshme. Shijojeni një croissant Belino kudo ku ndodheni, në çdo ambient, në punë, në shkollë, në udhëtim apo dhe me miqtë tuaj. Croissant Belino, kudo me ju, në çdo moment të ditës. Nga Elta. E keni dëgjuar? Faturat e energjisë elektrike mund t'i paguani pa humbur kohë. Me zero komision në çdo agjenci Unionet Western Union. Dhe jo vetëm, mund të verifikoni online pagesën e bërë apo të informoheni mbi detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat në çdo orë të ditës, çdo ditë të javës. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush. Uptown funk you up. Olta, çfarë ke Olta? Olta ka bërë një kek sot dhe s'na dha asnjë çik. Bëri kek. Hëngri për vetë. E bie bogus. Kishte, kishte sjellë dy copa të mëdha, të dyja ishin nga një sa nga një tullë kështu. Dy tulla të mëdha me kek, sa ka mbetur në fal? Një hëngri Lori, një hëngri Altini. Po ku është keku vallë? Iku. Po si si o kek ti të smajem në me kek, ka ngadalë. Egoist. Çfarë më thon kjo kështu tash? Ju them dhe unë, t'ia çajmë. Unë them t'ia çajmë barkun Altinit e t'i nxjerrim kekun. Po mirë, ti që e solle, ti që e sjell, nuk kujdesesh që t'u japësh të gjithëve apo e lë aty edhe Ë? Unë kujdesem që ta sjell, se kush e ha tani. Se kush e ha. Secili respekton njëri tjetrin. Le nam. Ta mbash mend këtë punë e kekut këtu. Olta le nam, po gjithsesi të lumshin duart një herë. Që e shijuat? Ju lumshin dhëmbët ju. Po. Ju lumtë barku. Olta, a kishim një pyetje? Zvicra, Zvicra. Nga të gjithë vendet miq të dashur, ky është më i madhi që nuk bën pjesë në Kombet e Bashkuara. Zvicra. Dhe është Zvicra. Kush e ka Viki gjetur? që fiton dy bileta për në Cineplex. Mm, mm, Bravo mm, Viki. Mm, mm, uh, u lodhe shumë duke ngrënë. Jam lodh shumë sot. në një hartë të vitit 1975, ky vend mbante emrin Rodezia. Kujdes. Tani quhet kështu. Si quhet? Po. Tezia. Sesa ose tefta. A mund të ishte gafurre? Gafurre. Gafurre. Gafurre rega. Me shumë rr. E mirë, mirë. Faleminderit kolegë wow, që mendoni për mua. Të lutem. A mund të gjejmë edhe një emër për ty? Për kë? Patjetër, patjetër. Ha, ma gjej një emër. Nëse unë do të quhem gafurre, ti quhu gafurr. Ishte Nuk më pëlqen ta vëmë emrin Grey Ky e ka për qejf komplet veten Ma vër mua emrin Grey po Jo, sa për vetë fillimisht po Ma vini Grey Ta vëmë Dorian më mirë Jo, kjo e do kështu më Kristian E do Kristian Grey më Kristian po. Dorian Grey është ai është tjetër Edhe ai Ashtu mund ta vëmë Futet brenda çuni bashkë me një shok, dy goca. Oh, ata thonë një duke parë filma. Një çift duke u puthur nga divani këtej, të tjerët ishin shtrirë për tokë kështu. Mm. E mbyll derën çuni. Le ta le ta improvizojmë. Një çift. Një çift duke u puthur në divan, ishin ishin ca shishe. Një çift tjetër që po shohin filmin. Ca shishe me alkool atje, çifti tjetër ishte shtrirë për tokë, përqafoheshin me njëri-tjetrin. Adoleshentë, adoleshentë, mm. Mbyll derën babai. Shkon tek dhoma tjetër, dhoma e vajzës aty. Mm. Shkon te dhoma e vajzës, një nga mësuesit, dy goca të tjera, oh. një festë të tërbuar kështu. Oh. Kishin uh, përhapur çik drogë në tavolinë atje se ç'bëhet, domethënë kështu. Mm. Party. Po. Sa e hap derën e mbyll edhe atë. Shkon te gruaja, thotë, "M'i thirri kalamajtë këtu." M'i thirri kalamajtë shpejt. I merr gruaja, djalin vajzën, i thotë, mm. "Dëgjoni të keqen babi." Se kështu siç e keni nisur ju, shumë shpejt do filloni dhe cigaren. Prind shembullor. Po. Bravo. Vazhdoni kështu. Ikim? Ikim. Ikim. Atëre, Adi do të vimë Music Box miq të dashur për ta mbyllur. Ne ju urojmë një ditë fantastike, fundjavë të mbarë, do të jetë Kygo bashkë me Conrad Sewell dhe Firestone. 9 e 55 minuta në këto momente jeni me Club FM në 104 Music Box është Mas pak. Tani të thënë do bindesh apo jo? Sa e thakë. Sa tregoj Olta, jo, pra, jo. sekret. Po bëj parashikimin e motit Olta. Po është. Do ta bënim film fare. Po Altin. Vazhdo bëj, bëj. S'ke këngë të keqen motra. Shive, shive ato të bëj. Jepi. Ti ta hedhim në këtë. Se s'e dëgjoj dot se kam hequr kufin. Hajde, jepi. 24 gradë është në këtë moment, 31 do jetë maksimalja, 17 minimalja, ndërkohë që kemi kohë të mirë, më të mirë pra me diell dhe të martën